Meni se u glavi vrti Moje snove satrala je Koska je voker zvijezdu smrti Hej mando, mando Moja duša raspeta je Ubila me kao order 66 džeta je Hej mando, mando Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcast Radio to Invest 2, odnosno njegove specijalne edicije Hall of Fat, koju ćemo naravno komentarisati kao i do sada. Uh, nove epizode serije uh, Mandalorian danas su na dnevnom redu poglavlje 13 i 14, odnosno 5 i 6 epizoda iz druge sezone uh, naslova The Jedi i The Tragedy, a ako nije o Plagueisu, potrudit ćemo se da jednako, jednako lepo skomentarišemo, jer nijedna tragedija nije kao Plegisova. A, ja sam Filip Đorđević, znate mi sa drugih podcasta ovde na Holonetu, a sa mnom su ovde, šta kaže, ono, ustaljena ekipa, u, uvek prisutna ekipa. Najprije tu uh, Lazar Milić, čovek koji mora da, sad da promeni uh, svoj uh, svoje odavne kombinacije u ormaru, obzirom da su novi trendovi oblačenja po postavljeni na novim epizodom Mandalorijana. Laki, ćao, šta ima? <laughs> ćao, Fiću, pozdrav svim slušalcima. Uh, pa evo, ja ne znam, ja, ja sam i dalje pod utiskom, tako da ono, ne bih trošio vreme na, na ovo introductions. Inter, <laughs> da- introductions. <laughs> tako da, mm, toliko ima toga lepoga da se kaže. Znači, uf, da. ove dve epizode stvarno pucaju, pucaju ko Luna <laughs> Joe. Oj, a s nama je tu naravno čovjek koji je do sad snimao sve epizode Holofeta, gospodin Marko Višekruna, čovjek koji voli da traži mane epizodama, makar one bile i loš CGI u jednoj Ćao, sceni. Narode, <laughs> došli smo pričamo dve epizode, kao što je rekao Filip, o epizodi Jedi i o epizodi Tra Jedi. Dakle, možemo i to da nazovemo kao Tra Jedi. Tako da, eto, imamo dve epizode o Jedi imam. Uh, e, ja sam Marko Šekrona, kao što je Filip već rekao, i došao sam ovde da tražim mane ove, ove, ove dvema epizoda Star Wars Mandalorian serije, serije i već sam našao nešto. Ali, ali jednako spreman da nam prenosi svoje muzičke mimove, kojih već ima previše, da, da samo za da, da, dve da, epizode. Zapravo nikad, nikad, nije, nikad nije previše, ne mogu možda gaći da je previše. Znaš, znaš kako, Filipe, uvijek je dovoljno. Kada, kada, kada neko naleti na holofet i onda holo, i pita šta je ovo, na, i pogled pokaže muzički mimova holofet, kaže wherever I go, he goes. Tako da... Stoji. Stoji. Mislim da smo tu već završili taj deo o muzičkim memama. To je, to je prosto postalo očekivano i ne može bez toga više da se funkcioniše. Definitivno, definitivno. Ovaj, pre nego što krenemo u rad ovu našu epizodu i ovaj deo koji se tiče komentara epizoda bez spoilera, e, ja bih samo da iskoristim da se zahvalim e, jednom, jednom umetniku, pričamo naravno o gospodinu doktoru Bokčilu, koji nam je zapravo dao prava da njegovu pesmu, odnosno deo njegove pesme Mandalorian iskoristimo kao uh, uvodnu, odnosno odjevnu špicu naša, ovaj, naših ovaj, budućih epizoda, tako da to, nju, nju ste prvi put čuli već danas i eto mi se ovom prilikom zahvaljujemo njemu na tome što nam je omogućio da tu uh, deo te pesme ubacimo kao našu ovaj, uvodnu, odnosno odjevnu muziku. O... Čekaj, čekaj, čekaj Filipe, to je ono, hej mando, mando, moje srce slomljeno je, reci malo jodi da silom izlječi rane moje. Upravo to. Kako dobra pesma, neka, neka. Jeste. Bila je, bila je, bila je, ovaj, bila je uh, jednom tvom muzičkom mimu ovaj, već uh, korištena, tako da... Ovaj, bila je, smo, mora. Tu smo, tu smo već ovaj, postavili temelje, da ne kažemo, za... Tu smo već najavili ono što će biti. Da, da, da. E, ovaj, everything is proceeding as we had foreseen. Uh, tako da, uh, da, ovaj, ovaj uvod prošli put je bio, obilovo je nekim, da tako kažem, negativnim pričama koje su se vodile oko polemika na internetu vezanim, vezanih za takozvani Mandalorian Boob Armor. A i danas ćemo pričati o nečemu sličnom. A, nećemo. Ovaj, da, danas da, da, ćemo da, da, pričati... Fit Armor. Danas ćemo pričati o nečemu drugom. Znači, ono što... E, danas pričamo o pozitivnim stvarima. Ono što je ideja jeste... Uh, evo, uh, pričali smo da je epizoda ova, broj 5 i to smo najavljivali već unazad. E, znači, režirao je Dave Filoni i pisao je zajedno sa Favrom. Ovaj, tako da e, smo tu očekivali pojavu Asoke, to je nešto što je ono što se kaže kvota bila ispod 1 otprilike, moralo je da se desi. E, tako da ovaj ono što sam teo da kažem je da ovde smo dobili znači konačno tu priču, odnosno videli smo konačno Rosario Dawson u kostimu Asokija, a u drugoj epizo, drugo epizodu je radio uh, gospodin Robert Rodriguez koji je uh, režirao ovu epizodu prema uh, scenariju koji je napisao John Favreau. Tako da, uh, ja bih da krenemo prvo E, od ove prve ove, ovaj, epizode i zapravo onoga e, što se dešavalo u proteklih godina, a što je zapravo postavilo opet temelj, odnosno pospešilo e, da dobijemo ovakvu epizodu. Znači, za one koji eventualno ne znaju, uh, pre, ja mislim, jedno dve, tri godine, uh, fanovi su, odnosno neki od fanova su tweetovali svoj fanovski crtež, odnosno e, to je naravno bila neka vrsta montaža zapravo, e, gde su montirali e, Rosario Dawson kao Asoku. I ona je, i to je tako reći postavila taj prvi moment koji je bio kao, evo, fanovi bi kastovali mene, I onda imamo moment gde ona je to naravno ovaj, odgovorila i stavila je hashtag Asoka Lives naravno i uh, oni su i to je zapravo pri, privuklo pažnju nekog nekih ljudi iz uh, Star Wars uh, preslužbe koji su to prosledili Daveu Filoniju. I to je u principu način na koji je sve uh, započelo. Ovaj i Um, Izvini samo, ali The Dark Side of the Fence is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. You may apsolutno, continue. Apsolutno. I od, od tada pa nadalje e, sve se nekako postavljalo, stvari su se postavljale tako da će Ahsoka dobiti svoj neki live action moment i e, čak i Dave Filoni rekao da e, je on prvi put kada je video taj fan art bio u fazonu da ona bi mogla biti ovaj bila mogla bi biti dobra u toj ulozi. Uh, i to je nekako ja bih rekao uslovno neki uh, uh, onako lep trijumf fandoma kao fandoma, ako mogu tako da kažem, uh, jer i neka naša mini pobeda da, je za, da su zapravo fanovi uspeli da, uh, tako reći, uh, svojom, svojim, ovaj, svojim nekim talentima, ajde ako mogu tako da kažem, nek to bude talent ovaj, montiranja jel, slika, odnosno photoshopiranja, jel, kako god hoćete, uh, da zapravo se umešaju, odnosno na kraju krajeva i postignu efekt da, da, da kastu, da se zapravo da, glumica koju su zamislili bude izabrana za tu ulogu. Tako da je to onako jedna lepa priča mm. ovaj, na koju možemo naravno sada da se dotaknuti vas dvojica. Ovaj, ka, šta mislite o svemu tome i eto da, da možemo da kažemo da je to jedna onako baš lepa pozitivna stvar uh, vezana, i, vezana za nas kao fanove Jer, eto, očigledno da je moguće uticati na, na, na, na ljude koji se bave ovaj, tim stvarima u Lucasfilmu. Pa ajde, Laki, mislim, ja i smo malo o tome pričali u redovnoj epizodi Radio Twin 202, ali eto, ovaj... Pa, da, mislim, odlično je naravno uvek kad fanovi imaju malo <clears throat> upliva u ceo tok eh, tačni ceo tok razvijanja neke serije, aj tako da kažem. Tako da da, super. Ovaj, mislim, uboli su fanovi, znaš, moglo je da, da nisu uboli, verovatno i, i ne bi to prošlo. Tako da, eto, opet pokazano i Lukas filmu da i mi ono e, razumemo se u ovu franšizu koju volimo, pa eto, znamo ili mislimo da znamo, evo sad se ispostavilo da je da i znamo stvarno ko bi bio dobar za određene uloge. Tako da da, super, super. Da, Mare? Pa mislim, <clears throat> eh, moram reći, slažem se sa Lazarom, sa, za ovom. Drago mi je stvarno kad fanovi nešto urade. I mnogo je lepo, mislim, mnogo me lepo iznenadi i pozitivno me iznenadi kada Star Wars fanovi zapravo urade nešto dobro. A ne samo da pljuju i da su nezadovoljni zato što nešto nije bilo onako kako su oni zamislili u njihovim malim glavama, sa njihovim sivim ćelijama. Tako to moram da kažem da me mnogo više impresioniralo nego zapravo ideja i da su u stvari zapravo uspeli da izgura jednu glumicu kao Soku. Imam jedan do duše prigovor na glumicu kao glumicu, ne na njenog lika, a to je da Rosario Donson prosto nema dovoljno dugačke lekuje da bi bila Soka u tim godinama, ali dobro, nećemo sad o tome. Kako se zove, prosto to je, to je fizionomija, ne možemo mi sad s tim da se bavimo ali da, drago mi je mnogo što su uspeli zapravo da izguraju tu priču i što su uspeli da, jel te, ono, da se čuje taj glas fanova nekada kada je zapravo pozitivno. Zašto uvek čujemo glas fanova kada pljuju Caitlyn Kennedy, uvek čujemo glas fanova kada pljuju Lukasa zbog prikvala, uvek čujemo glas fanova kada pljuju sve zbog sikvula, što i treba da čujemo sem za žele, ali nema veze. Ali Evo. prosto, redko kad smo čuli glas fanova za nešto pozitivno, da kažu, e, ljudi, ajde da damo nešto kreativno da predložimo Lukasu, i kao, to je s Lukas filmu, i kao, aha, aha, ono, u fazonu do tog momenta za fanove sam bio, bukvalno moje mišljenje za fanove, većinu fanova je bilo da je the ability to speak does not make you intelligent, ali sad su se da. zapravo da. no, dokazali no, da možda i postoji nešto. <laughs> Misam spek. Ali ovaj, dokazalo da, se da, zapravo jest. ima i normalnih ljudi, mislim, što se od uvek i znalo da postoji, samo što su konačno oni došli do izražaja. Pošto se obično negativni glasovi čuju dosta duže i mnogo, i mnogo glasnije nego obični pozitivni. E, e pa to upravo sad, baš se nadovežem na to, tu sad pozitivnost koja vlada trenutno u, u fandomu. Evo, Tako, recimo, pro, proći će to negde 26. decembra kad prođe Mando sezona. Pa, da. dobro, da, ali šta sam htio da kažem, do, do, bukvalno do prve sezone, ono svaki drugi uh, ono sajt kao e, ovi uništavaju Star Wars ovako, ovi onako, Kathleen Kennedy, pa one njene ono face, razumeš, one kezave stavljaju na Palpatine i ono, znaš, malo jeste ona ono možda Ne valja, ali znaš ono više ti, više ti znaš ono kaj mora baš svaki youtuber da kaže kako sve ne valja i e, onda da, baš juče, sinoć tačnije, gledam YouTube i kažem i vidim uh, kao jedan thumbnail i kako se zove video, kako, kako je Favro, kako on može da spasi Star Wars i kao konačno kao neki hope, ono, neka nada. Tako da je to me... A znači, new hope, a? a new, da, da. Tako je, to mi se sviđa i nadam se da će tako ovaj da bude bar na, na neko duže vreme. Znači, dosta mi više bilo, evo ne valja ovo, ne valja ono. Mm, A pošto, evo, konačno ovaj, dobijamo nešto što stvarno valja, tako da... The Phantom Strikes Back. E, pa da. E, tu smo. Da. Ovo, ovaj, pa šta, mislim... šta, šta je sledeće? Return of the Lucas. O, ne, ne, uuu, kako se zove, bilo bi, bilo bi lepo da bude Return of George Lucas, zato što iskreno koliko god su ga ljudi pljuvali, prihvali, jako su ono, kon, ono, neke konverzacije su veoma loše napisane, koje treba budu ozbiljne, zapravo se pretvaraju u parodiju i to. Ali Lukas je zapravo dao život ratovima zvezda. I mnogo me je zabolelo kad je prodao ratove zvezda, zato što sam bio u fazonu, čoveče, to je tvoje životno delo, bukvalno, kao why you do this. Ali, pa, ali razumem, ali razumem ga. Razumem ga. Mi smo ga oterali, on je otišao da bi se posvetio porodici. To pa, je da, potpuno Ali kažem, razumem ga kako se zove, jebi ga, ima bitnih stvari, ima drugih stvari u životu. Ali eto i dan danas dobija prava, dobija neke zasluge i prosto ono, dobijete neki respekt koji je zapravo zaslužio da dobije od početka. Ali kako se zove, znaš, ljudi obično samo gledaju na crno, što smo već da, rekli. Da, da, ono, da. bili su potrebni sikveli da, da, da bi ponovo on od šireg fandoma dobio ponovo respekt, što je ono meni A, stvarno, kaže, kažeš, sačuvaj Bože. Bili su potrebni sikveli da bi se pokazalo koliko su prikvali bili dobri zapravo. E da, e, ali sad je kasno. Kao što su prikvali bili potrebni da bi se pokazalo koliko su bolji bili original trilogy. Pa, mislim, nikad se nije postavljalo pitanje za original trilogy, osim ako, osim ako imaš one, znaš, one skroz one čistake, one purist. Osim ako imaš ko... Matlantija. Maklanki, da. Da, ali ti imaš one puristi vole, koji, koji kažu ono, vole ne, ne, samo, samo, samo valjaju dva Star Wars filma, znaš, već, već Return of the Jedi ne valja, znaš. It sucks ass. E, kad to čujem, znači... znači... Ali mm. mislim, efektivno kada gledamo, mislim, sad kad smo zakačali te polemike, samo ću da napomenem, zato što možda bude interesantan podatak, kad si već to rekao, Samo sekundu da mi se učita, pošto sam sad radio neki rad na fakultetu vezano za to. Um, ako efektivno gledamo, po bilo kojim ocenama, znači IMDB i Metacritic, epizoda 4 ima najvišu ocenu i na IMDB i na Metacriticu. Zapravo ne, na IMDB ima epizoda 5, a da, da. epizoda 4 da. ima na Metacriticu mnogo jači skoro od epizode 5. Tako da, istina, uh, povratak Jedi-a jeste dosta dropovo metak na metak. Ali dali mi ju jaču ocenu od, od, od 13. epizode Mandalorijana? Ništa e. nema jaču e. ocenu eh. od 13. epizode Mandalorijana, zato što je 13. epizoda Mandalorijana savršenstvo bez mane deo vojničkih snova. Ne pa, sam da kažem dobro. ko sa naslovne strane i, i treba mu nešto drugo, a ne lova. Pa, Jer dobro. ćemo da špojlamo. Pa trebaju mu zadovoljni fanovi, a ne lova to je... Pa treba, ne treba mu lova, treba mu... Zadovoljni neću fanovi. Spoilujem, neću spoilujem. Reći ću kad dođemo do te epizode. Dobro. Počeo sam opet pričam kolala. Neka, neka, valja se. Nego, ovaj, da, to je bio taj deo. Onda imamo još, jednu, još jedan zanimljiv podatak koji je bukvalno od danas sveža vest, što se kaže. E, osveži nas. O, evo, da, da se malo osvežimo, ovaj, svi. A, Pričali smo da je epizodu broj 14, eh, koja je izašla bukvalno juče, pošto mi ovo snimamo u subotu, 5. decembra. Uvijek uh, subotom. Pa, this is the way. uglavnom, da, this, this is the way. Uh, ili što bi rekao Laki Vodean. Ovaj, uh, rekli smo da je režirao Robert Rodriguez, međutim, zanimljivo što je, zanimljivost koja je proizvišla, evo, bukvalno danas, je to da E, zapravo Robert Rodriguez uopšte nije bio planiran kao reditelj za ovu epizodu, već da je morao da uskoči zato što drugi reditelj nije bio dostupan. Ovaj, tako da, eto, uh, on je dobar prijatelj sa Johnom Favrovom inače, i Favro ga je pozvao da um, ovaj da proširi da da da ugreje srca fanovima. od prilike od prilike to je negde. Da ideja. se ne lažemo. Da, pa, pa, sekuliše se da je to, uh, da je zapravo James Mangold trebao da re, režira tu epizodu. James Mangold, inače za one koji ne znaju, čovek koji je bio uh, povezivan sa nekim pro, sa projektom film o Fettu koji je bio planiran. Ovaj, I onda je naravno taj projekat uh, ovaj, je sklonjen sa strane da bi se zapravo napravio Mandalorian. Uh, O, uh, moj e, bož, ko bi rekao da bi takvog čoveka pozvali za ovakvu epizodu? Da, da, da, da, da, bukvalno. Ovo, ali eto, um, sada, sada, sad da li su, da li je zapravo to treba da bude ili ne, to ne znam, zašto je sam Mangold nekoliko puta demantovao da je umešan u Mandalorian, tako da ovaj, eto da imamo Dobro, i tu, da imamo i tu perspektivu što se tiče uh, ove epizode. Znači imali smo reditelja koji je zapravo došao kao zamena i mislim da je uradio baš odličan posao. Ovaj, ako gledamo zanat. Pa, definitivno. Kako je, kako je kadrirao, snimao, uh, upravljao glumcima i sve ostalo. Da, da. Pa, složio bih se samo ono, što bih hteo samo da nagovestim, pošto kada fanovi naši, ljubljeni braća, fanovi, da ih nazovem braćom, braća. Oni, he, oni, oni, oni najgori hejteri čuju kao, a nije mog reditelj da se javi ovo, ono imamo, znači ovo, znači ono, on mrzi Star Wars, ovo. Kao, samo sam to htio da nagovestim, čisto ono da kažem, znam da je to otprilike se podrazumio, ali kao, godina je takva kakva je, znači imamo te probleme sa virusom, imamo sve te probleme svakodnevne, jel te?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 Da, da, definitivno. Nastavi, izvini zbog digresije. Nema problema, naravno, uvijek smo spremni. Digresije su naša, ovaj, naša, za, pa na zaštitni znak. Naše da srednje. Pa- na, i, e, i to. Ovaj, radite tu Invest 202 Holo Digresija Fet. Um, rekao. Pa to je puno ime. <laughs> ovaj, a šta sam teo da kažem, da. Pa, mislim, to što se tiče cijela ove priče, ono možemo malo da se dotaknemo tih epizoda, ono generalno utisaka, ali mislim da ćemo se time više baviti u ovom delu koji je baš sa spoilerima, jer jako je teško pričati o ovim epizodama, ne ulaziti detaljno u spoilere. Uh, tako da bi ovde negde i priveli kraju s ovim uvodom. Ovaj, više sam teo da se dotaknemo, znači te teme koje se tiče uh, Rosario Dawson i naravno eto ovo, ove nove vesti koja je da, da je reditelj zapravo došao kao ovaj zamena odnosno da je nekoga morao da menja. Ove, ovaj, I pre nego, što se, pre nego što pređemo na deo sa spoilerima, ja bih samo da postavim pitanje Mare, to obzirom da smo Laki i ja ovaj, ovo pitanje već odgovorili. Ja sam mm. obično quiz master, ja postavljam pitanje, ja ne odgovaram na njih. <laughs> <laughs> Sad će Filip da me zapravo stavi... Parola na, snađi na se trenutno možda Naravno, se primeni, uvek. tako da, Mare, snađi se. uvek, <laughs> uvek Next moj. objective survive. o moj bože. Ove, ovaj, što sam teo da kažem, da. Uh, Mare budu u fazonu, your tactics confuse me and frighten me, sir. Your tactics confuse me. Glavnu komandu kvotovi, za one koji ovaj, nisu... Biće toga na video tatuinu, samo biće, Biće, pa pripremamo se. To su, to su ti ono, to su ti ono hintovi, znaš, ono kao, autor ostavi hint i onda za u buduće, znaš. Za u buduće, ono kad tad će se pojavi, pa to je tako to. Je, a, možda, je. a možda i neće. Timo ti za mnogo obrio. Ovaj, Uh, nego, znači Laki ja smo ovome pričali malo u, u epizodi redovne radi to 202, tako da naše odgovore e, možete čuti. Znao sam da treba početi da slušam to čudo. Znao sam da treba da ovaj, da To tamo možete čuti ovaj, naše odgovore, ali mene sad zanima Maretovo. Kad bi mogao da fan kastuješ nekoga, odnosno nekog glumca za neodređenu ulogu, koga bi birao i zašto? Za neodređenu? Ne, ne, ne. Uh, znači, kad bi ti mogu da biraš nekog glumca... Dobro. Za... Uh, za nekog lika. Za nekog Aha, lika u znači, Star Warsu. Ja da svojim glumce i lika. Da, da šta da. god, šta, i sve ti je dostupno. Znači, u principu. Uf, pa pazi, mislim, ovo je veoma nezgodno pitanje, ali morao bih da priznam da ako bih mogao da kastujem preminulog glumca, kastovao bih Batu Živojinovića kao Anakina, Zato što je Bata Živojinović u svojim filmovima pobio toliko Nemaca da bi mogao da se poistoveti sa Anakinom koliko je Anakin Drida dismantlovao u Clone Warsu. Dobro, Ajde, ja da da nekog koji da će, nema još glumca, drugo, može tako. Nešto drugo. Povijek. A dobro, ovo mi je bilo nekako, ovo je moralo da uđe nekako. A nego ko nema glumca, pa dobro, onda kapetan Rex da bude Bata Živojinović, ali ajde, nećemo sad o tome. Bata Živojinović, nažalost, ne može to da uradi. Uh, uf, ne znam, uh, e, volio bih da vidim Johnny Deppa kao Honda Onaku E, vidiš, to ni da, za da, Honda uopšte nije jo, tako loš casting. Zapravo. Johnny Depp kao Honda onaka. Jeste kao opet piratska uloga, jeste opet, ono, jeste ovaj Jack Sparrow bio njegova životna uloga, što bi se reklo. Zato što mu je prosto Legler i on budala, pozitivnom smislu naravno, kao i Jack Sparrow, prosto... kao i Honda onaka na kraju krajeva. Da, da, da. Kao i Honda onaka, kao, taj, taj mentalitet likova mu odgovara, mada opet viđao sam i Johnny Deppa u veoma ozbiljnim ulogama, duše ne najbolji film koji sam odgledao, uh, ovaj nova verzija Orient Expressa, koja je izašla pre par godina, jo. ali tu vidite Johnny Deppa koji zapravo igra mrtvo ozbiljnu ulogu, bukvalno, u bukvalnom smislu mrtvu, jer je on zapravo žrtva u filmu. Ali hoću da kažem, igra veoma ozbiljnu ulogu i u svakom momentu čekate da izbaci neku foru da nešto uradi, ali zapravo nema ničega. Tako da verujem da bi on mogao da napravi veoma dobrog Honda, Honda Onaku. I eto još neko koga bih volao da ukastujem... Hm. Pa ne znam, mislim, nikad nisam o tome toliko razmišljao, zato što ja nisam toliko neki fanatik toga da spajam glumce i likove, ja sam u fazonu. Ako imate već lika da u crtanom filmu, za jebe stavljaš prave glumce, stavi ono ko je dao voice acting, ko je davao glas, njega treba staviš i za film, a ne kao sad što su radili za Soku, tako da eto, meni je to više... Ja više idem na tu stranu da ako je neko već davao voice, on mnogo bolje poznaje lika nego sad neko, neki, neki random glumac koji je samo došao tu da bi uzo kintu. Pa Tako dobro, da... mislim, ali Ashley Eckstein imala o, konstituciju za za ovu pa Mislim, mislim, mislim da nije problem, zapravo ajde konstitucija kao izraz, ajde, ali možda generalno fizička, da, pa da, pa konstitucija, to, taj, fizička spremnost, fizički, da li je, da li je pa da. sposobna za to. Doduše nije, pogotovo za ovaj deo u drugoj polovini epizode, o kom ćemo pričati posle detaljnije. To se definitivno, samo kažem, zato što više volim tako nešto, ili volim bar da njih koristi dalje za glas, jer mene glasovi glumaca mnogo nerviraju kada se promene u odnosu na crtanog lika po kom je rađeno. Tako da mene to onako, bukvalno sam u fazonu triggered, triggered, ali dobro, prosto to je sve okej. Okay. Tako da eto, to bi bio moj casting definitivno, ovaj, Johnny Depp kao Honda onaka, definitivni casting i to ne bi mogla da se promeni nikad. Da, da. da. A e, bi mu glas ostavio Johnny Deppa ili bi tražio Uf, Jima Cummingsa um, da, da rep... E, tu bih zapravo morao da čujem kako bi Johnny Depp uradio glas i onda bih morao da odredim, jer Johnny Depp e, je ov, odličan sa glasovima, znači njegovi glasovi su fenomenalni. Kada ga gledate u Alisi u zemlji čuda, kada ga gledate u ovom Edward Scissorhandsu, Pirati sa Kariba, prosto kad gledate različite njegove filmove vidite koliko različito i glas može da promeni, tako da i da promeni i tonalitet i način prosto kako izgovara stvari, tako da to bi bilo veoma teško odabrati. Mada verovatno bih se opredelio za originalnog Honda, jer i onako nema bolje verzije. Da, da, slažem da. se. Kako mi izignorisu za pan, dobro. A misliš da nije namerno? Naravno. Kako mi izignorisu za pan? Pa naravno da namerno ću da ti... <laughs> Šalim se, ovaj, ali da, generalno uh, imamo... Mislim, sviđa, mi, sviđa mi se taj casting. Ovaj, sviđa mi se ideja. Nisam uopšte dobacio dotle, ali eto, ima ljudi koji će dotle da dobaci. E, ovaj. moglo bi se reći da mi je Depp bio jedan od omiljenih glumaca kao klinac, tako da razmišljaš nekad nek, nešto o glumcima, čak i ako inače ne razmišljaš o njima. Oj, ovaj, da. Pa dobro, onda ovaj, ćemo time da uh, kompletiramo uvod. Ovaj, ima, ima inače onaj, ima onaj mim uh, eh, što je uzeti spirita sa Kariba i kao uh, ovaj, kada, kada su photoshopovali obi wan i Hondo i kao you're, you're the worst pirate I ever heard of. So you heard of me? So you, but you, ne, ne, but you heard of me. Da, but you heard of me, ali... Da. Ali to, mi je tako, tako, te... ali to mi je tako isto razmena tipa Obi-Wan i Hondo. Ovaj, A, naravno da je pot... to razmena Obi-Wan i Hondo, mislim... Potpuno je validna, ali bukvalno da prođe. Tako da to što kažeš, ovaj, to, bi, to bi vratno bio da, jako dobar casting. Pa mislim, najbolji mim koji sam video je ono kao kada Obi-Wan i Luke dolaze u kantinu na Tatooine, ali kantina je zapravo prazna, ono u sredne dođe, u sred radne nedelje su banuli prazna kantina i samo jedan sto popunjen i samo čuješ u fazonu I'm looking for a ship. Kenobi! Hello Buko. my friends, my friends! To, <laughs> to, I samo to, to, to, to. Fazonu, oh no! I samo izlazi i odlazi iz, iz kantine, ono napušta kantinu. To, to, to, to, to, to, to, to. to bi bilo savršeno da se videlo, ali nažalost nije. Ovi, da, da, da. A, pa dobro, ovaj, onda time a, e, završavamo uvod za a, e, ovu epizodu i a, e, prelazimo na segment posvećen a, koment, detaljnim komentarima sa spoilerima. danas u segmentu u kojem komentarišemo uh, epizode, poslednje dve epizode serije Mandalorian, ali sa spoilerima, znači uh, počinjemo sa uh, 13. poglavljem 13, odnosno um, epizodom, petom epizodom druge sezone. Uh, I govorimo o epizodi The Jedi, znači koji je uh, pisao i režirao Dave Filoni. O, ovo je bilo onako ja iskreno nisam znao šta da očekujem. Ove, mislim, znao sam da očekujemo Soku, ali to je otprilike sve što sam mogao da očekujem od ove epizode. Nisam znao kako će da je predstave. To smo svi očekivali kad smo onaj, Dave Filoni kao i onaj, I onaj početak uh, u onim, ovaj, uslovno rečeno, šumama, obzirno da tamo krošnji nema na onom drveću. Uh, I onako onaj dim i ona izmaglica, kako god da se to može posmatrati, ovaj, Uh, I moment gde samo onako oni ljudi stoje na, na, uh, na, tera, na, one, na i... zidinama onim. Na zidinama, odnosno razmatračnici na zidinama i posmatraju ono kako, kako nešto, kako neki blaster boltovi lete na sve strane. Meni ja sam ono bukvalno mislio, ok, znači Mando je već došao i pravi neko čudo. <laughs> I u momentu zapravo skontam da ti ljudi jure, odnosno Soka juri njih. Oj, bukvalno rešava jednog po jednog. O, ovaj, i... Mogao bi se reći da su se igrali mački i miša. Jel bože, ne. Dobro. A, I u principu, ovaj, da i ta pojava njena, mislim, ja sam bio fasciniran od, od početka kad se pojavila, znači taj uh, ogrtač i bele sablje i ono, taj njen, da tako kažem, agresivni način borbe Uh, nema šta prosto, ovaj, u startu sam ono bio dao, o, ovo je to. Znači... Hoćeš da kažeš, bele su bile, sablje od svile, sve ih je rešila. E, e, tu smo. Eto ti muzička mem. Um... Ovaj, Živote. Ne mogu, Kotor je rezervisan za druge stvari. Ne mogu svuda da koristim istu pesmu. A dobro, istina. Ove, ovaj, ali eto, uh, meni je to onako bila uh, onako taj neki prvi moment gde se ona pojavljuje, znači nije morala da progovori, ja sam već bio da ovo je Soka, znači i taj, i taj njen pristup tipa skrećem pažnju jednim da napadnem druge i sve, sve, sav njen pristup mi je bio top. Da, ovaj, da, da. Slušam sad vas, šta imate da kažete ovome? Pa, ja sam mislio čak da će biti ono, uh, znaš, neki foreshadowing, kao, znaš, da će ona tek tek na pola epizode da bude otkrivena, znaš, sve će biti nešto kao, a pa tamo je taj neki Jedi, ovo ono, i onda tek na, na tipa pola epizode. Međutim, ne, Filone, znači, odma od početka, znači, ono, all in, jeste Telija da Soku, jeste, znamo svi, svi ste znali da će biti Sok, evo, evo. I opet što si rekao, znači, totalno je ono, pošto pa to jeste njegov, što njegov lik. Rekao, evo vam ga napad. <laughs> da, <laughs> mislim, to je njegov lik, on je ovo i pisao i režirao ovu epizodu, znači sve je onako uradio, znači jebe, zna, zna, zna čovek lika, super je opet što si ti rekao i taj stil borbe i sve, i, i koreografija i sve, sve, sve, sve, super, super, stvarno. I oni moment gde se ona krije u magli kako nekog gubije, I se onako, da, da, da, da. ubije nekog Ugasi. i nestane, onako oni se, oni da, se da, da. ne znaju gde je. Znači, jako, jako dobro rešeno. Da, da, da, da, da. That was not the Jedi way but she is no Jedi. She's a citizen. She's a da. citizen of the Galactic Republic. I sablja, Čak nije više ni citizen, zato što više nema Galaktičke republike. <laughs> To je istina. I sablje mi se sviđaju kako su ispale. Da. Ja e, sam I bele su bile, to mi se sviđa, nije, nisu vratile plave iz nekog razloga, to je dobro. Pošto da, smo ono na onim... Pa, pa, da, pa, pa neki, likovi neki su... likovi su bili ranije, ovaj, kao neki, neke informacije, ono, insajderske su bile ranije da A Sok ima jednu plavu sablju. Živote ne. To su bile, to su bile prve informacije, ali očigledno Verovatno da... smo videli neki koncept, pošto ono onim konceptima na kraju epizoda izgleda kao nešto malo... Da, da ima da, taj u konceptima izgleda plavičasto, to da. Da, ali ovo, ovo je super, super što su ostavili. I onaj zvuk isti, znači sve, sve, sve. Pa mislim, Filoni je to. Pa da, da, da, da. da. Čovek detalji, vodi računa o detaljima, tako da to nije nešto što već nismo imali ranije prilike da, da se upoznamo kad je on u pitanju. Ja, I to hoću da kažem, e to je pravo subvertovanje expectationsa. Moj, <laughs> ruine Johnsona je debilni. Tako se to radi. Ne znači, diraj mi njega, on je jedini dobar bio u sikvalima. Pa... Jedini dobar sikval film je bio Last Jedi. Žao mi je da te razočaram, ali jedini dobar. Ali dobro, nećemo sad o tome. A good question for another time. Da. A good question, but for another time, yes. A, yes. Ali ne bi ni another time, tu temu smo davno absolvirali. No, uvek možemo se vratiti malo. Možemo pa stalno se vraćamo na nju, tam jeste point, tako ajde da je ostavimo iza sebi. Čak i u prethodnoj epizodi kad smo snimali ovaj Radio Tatooine, kao hteli smo nešto dobro iz sequela i, i, i pričali smo naš onak, pričamo e, na dve čuti, dobre rečenice i onda da odmah... Da dobro, iz sequela treba se sramotiš. I, ne, pa, čuti pazi, to sve... Čuti tu, čuti tu. Dobro, iz sequela je je Nemaš pravo glasa, Lazare. <laughs> E, ko ovde voli Last Jedi? Znači, molim. Ko ovde voli imao Kylo Rena? Alo, sramoti se, dečko. <laughs> Znaš, ono... Sramoti se, dečko. Ono što... Rekao da je Kylo Ren dobra stvar. Pa vidi, kad se sve uzme u obzir, da. Kad se sve uzme u obzir, Babu Frik je bolji lik od Kylo Rena i kompleksniji. Babu Frik, znači strašno. Znači kompleksniji lik od Kylo Rena bar. E, Babu Freak, <laughs> Babu Freak zapravo, za razliku od Kylo Rena, Babu Freak ima backstory. A joj, o, ovo je bilo na prasnoj osnovi. Da, da jeste. A ne znam, jevi ga prosto. Ali da, što, što se kaže... Je! Mrš! Možeš da pošaviš koliko hoćeš, ali nismo svi smršali kako bi ti volao. Pogotovo na neko koga ti voliš. Mm. Joj, Bože! <laughs> kako se zove. Što se mene tiče za ovu epizodu sa Sokom, moglo bi se reći da je onako bila da, e, Tanano su uradili baš lepo. O bože, onako, ne. Super je prošlo. Uh, a Sokica kao takva, mislim, prosto to je lik kog mi volimo iz, ono, to je jedan lik s kojima sam ja odrastao za ratove zvezda, kao ono, Clone Wars i te stvari, to je bilo sve moje odrastanje ratova zvezda i prosto značilo mi je mnogo. I sam mnogo stvari kroz to učio. Uh, i mnogo sam toga, jel te, zavolao. Tako bilo mi je drago kad sam je video ono što fanovi pričaju o Leku stvarno mi nije jasno, zato što sam u fazonu, ok, meni je čak u Rebelsima bio prenaglašen, tako da batalite tu priču. Prosto i jednostavno to nije toliko relevantno da sad pravite problem zbog toga za jednog lika. A ima razlog zašto. Ovaj, Dave Filoni je pričao o tome, znači uh, Leku, odnosno Montrela su iskraćeni, uh, zato što je to što je trebalo onda stavi na glavu prvo bilo jako teško, a drugo trebalo je da izvodi razne akrobacije sa time i to bi onda letalo na sve strane, ne bi uopšte izgledalo dobro, jer oni u animaciji mogu time da upravljaju kako god žele dok borba traje. Ali u live actionu ne mogu kada ona treba da skače po krovima i da ovaj, pa, trči. Upravo znaš. to, upravo Tako to, a da. plus, mislim, pošto mi veoma malo znamo o samoj anatomiji te rase, može samo i da se kaže, ok... Kada, Dobro, naj, najbolje pozna, poznajemo anatomiju Tvijeleka, pogotovo da. Laki, on je ekspert. Dobro, to da, da, ali kao ono, u fazonu, mm. ok, kada ostare, dovoljno kreće da im se smanjuje i to je to. Puf, eto, rešili smo problem. Zim, kao, postoji mnogo načina da se reši ta, taj problem, po znacima navoda, ako što može da se računa problemom. Da, ali, pa, da mislim... eventualno, efektivno što kaže Lazar, stvarno onako, i ti što si rekao, baš su nas ono roknuli sa sokom na početku, što mi je bilo super. Mnogo mi se svidelo ono za sablje što su zapravo ispoštovali do neke mere i svidelo mi se ceo taj vibe te epizode mi je bio samurajski. Samurajski, japanski, mnogo lep. Kurosava, 100%, mislim. Da, to da. je to. Da, da, ali prelep, stvarno prelep. Ovaj, da, i, i sad taj moment njene pojave, znači kada skine kapuljaču i vidimo zapravo Rosario Dawson je punoj, jednom punom sjaju i, i, i lekovima i, i Montrala, Montralsima, ovaj, E, ona je pričala isto, ovaj, kasnije davala izjave o tome, kaže kad su je montirali u, u masku i sve, uh, Filonio je rekao da ne mora da ima plave oči, odnosno ne mora da stavlja sočiva s plavom bojom, ali ona je bila u fazonu pa neću da znam kao cosplayer, nego hoću da budem prava soka i kaže bukvalno dok mi nisu stavili te ta sočiva s plavom bojom, kaže bukvalno sam se smatrala da izgledam kao nek, neko ko cosplayera soku kad su mi stavili plave oči, ja sam bilo u fazonu, aha, okej, okay, sad smo tu gde treba da budemo. Da, I da, to da, mi se da. jako sviđa kao neka kreativna odluka na kraju krajeva i sa njene strane. Da, ovaj, da. Što je i ona bila spremna da, da se tome posveti do kraja i da bude u, u u 100% u toj ulozi. Pa, to je ovaj. definitivno cool, mislim, i to se ceni što kažu. Da, da, da, da. naravno. Sad, mislim, ta sad... sočiva mogu da budu veoma neudobna, ali baš, baš neudobna i da prave probleme, ljudi, mislim, ne previše, ali kao, to, ta pa, snimanja ne traju po sat dva, ta snimanja o, traju satima. Da, pa Jer, evo, primer, može... naj, primer najbolji iz Star Wars za Sočiva koji ja znam je zašto je Ian, Ian McDermott ovaj, izabran za Palju. Uh, lik koji je trebao da glumi Palju u epizodi 6 je, nije mogu da nosi ta Sočiva žuta, koja su bila E, nekog jako neodobnog materijala i oni su našli Iena Medarmida u, u, u londonskim pozorištima koji ono bukvalno nosio identičnu masku sa ogromnom dugom kosom, sedom i tako izboranim licem i sočevima i rekli su, je ovo je čovek za nas. Znači, sočiva umeju da budu, što ti kažeš, jako neprijatna. Primer je, pored ovog je i taj. To je on nebrano puta pričao. Zašto su ga pa- kastovali? Zato što svi koji, ovaj, taj glumac koji je prvi bio angažovan da glumi palju nije mogao da nosi ta soča. Pa upravo to kao jebi ga ljudi smo, svi imamo neke Naravno, neko ograničenje i to je normalno. To stoji, da. da. Ovaj, mislim, ja sam rekao, ako Dave-u i, i Johnu Favreau, uh, Dave-u Filon i Johnu Favreau treba neko da glumi Trona, ja ću drage volje da bučem uniformu, a ne znam kako ću se sočiva, ali snaći ću se. Pa u, ne, u krajnjem slučaju oni to mogu ono, u postprodukciji da ti naprave. Eto. Da, da mi sijaju oči crvene. Da, da. Ove, ovaj, da, o, generalno, ovaj, da, i Laki, Laki će da bude angažovan da glumi ovaj, Jestera Mirila, mislim, u nekom spin-offu kasnije. Moj o tome, Bože. O tome, o tome malo kasnije. Laki, i dalje, i dalje se spuštaš na samo dvorsku ludu, a? <laughs> Nemoj da mi vređaš Mirila. Molim. <laughs> mora malo, mora malo. Ovaj, da, i da se vratimo na epizodu, znači, uh, Soka traži nešto od uh, magistrese, bismo tako prozvali, magistrese uh, tog grada na, na, svet, na, na planeti koja se zove Korvus. Uh, I u principu, odnosno traži neku informaciju od nje, ona ona nudi u zamenu za to ubijanje nedužnih ljudi. Znaš, te Soka bila u fazonu, ti ćete da ih ubije što mi ništa ne znači i kao vratit ću se sledećeg dana. Uh, imaš i... fore malo da razmisliš. Da, imaš fore malo da razmisliš. Mi ne znamo naravno šta to Soka traži. Ja sam mislio da je ta žena neki ono... Uh, prvi put kad smo je videli, ja sam mislio da je ta žena neki ono mistik i da ima neke tajne sile ili nešto tako, pa Soka to traži. Nisam uopšte mislio da traži podatak koji smo na kraju saznali, ali će kad ću za to dođemo dotle zapravo. Uh, I u principu onda se pojavljuje i Mando sa Beba Jodom i oni odlaze u taj grad i uh, u principu uh, primećujem jednu jako dobru paralelu opet sa, sa tim nekim situacijama. Vidimo te uh, u tom gradu, u njegovim zidinama, vidimo te srednjevekovne kaveze za mučenje Ovaj, Aha, odnosno, da. spin da. neki na njih, Star Wars, Star Wars spin, spin na da. njih, da. da, da, da. I vidimo Odlično. kada Mando doleće zapravo na, na, na Korvus, vidimo da uh, bukvalno snimaju ga onim aparatom za kontrolu brzine, kao što da, rade da, na da, da Javinu da, da, 4 da. u, u epizodi 4. 4. Dobro, moraju, moraju kako se zove da, na, da napišu moraju da napišu bre kazno za prekoračenje brzine. Da, da, da, da, da obavezno. Ovaj i u principu uh, Mando dolazi u taj grad koji izgleda onako, ja bih rekao, potpuno utopijski, onako, sve nekako uh, sivo, nemaš neki, nemaš neko dešavanje, ljudi su uplašeni. Uh, Misliš distopijski? Da, zapravo, da. Uh, i vidiš ne znam ja, Filip je veliki imperialac, možda njemu to stvarno utopija. Pa, <laughs> stvari, da, to je sve from a certain point of view. E, e. e kako gledaš? Ne, ne, ne, from a Philips point of view. Da, da uh, Bože, from a Philips point, ja, ja ne mogu. Pa, znaš da postoji kampanja da se ta, da ta knjiga nastane? Sve znam, sve znam. Naravno sve da znaš. Ovaj, što e, sam te da kažem. I'll da. put an end to it, one way or another. <laughs> Oj, ovaj, da, i, i imamo te, te stražare, mislim, stražare, koji čuvaju taj grad koji je Asoka ubijala. Ovaj, na početku... Klasični City gardovi koji zamru ne radići ništa. Sa da, pogotovo, svoje kad, noge. pogotovo kad ih u, u, u subtitle ih potpišu kao... Uh, guard 3 kao. Aha. Guard 3. Aha, okej, okay, dobro. <laughs> Ove, ovaj, A sviđa mi se kako izgledaju sa tim Da, e, upravo to sam teo da kažem, imaju taj isto uh, neki vibe uh, koji bi mogu da očekuješ od imperialaca, znači ono kao potpuno su pokriveni, ne znaš ko je, a, Aha. izgledaju dosta preteće sa tim maskama. Ovaj, i, na, I na kraju krajeva, hoću da dam Lakiju reč da prokomentariše glavnog čuvara grada, koji e. nosi, e. da kažemo, neku vrstu retrofitovanog stomtopaškog oklopa. E, da, da, da, pa to je čuveni Michael Bean, odnosno Michael Pasulj. E, ne, ja iskreno nisam ga prepoznao pr, ono, na prvi mah, nekako, dobro, čovjek jest, ima godina, ako ostario je, ali imao je, imao je neki taj vibe, ono isto kao neki ono BDS mrsner i tu je on Blay, ono za pare, tu čuva stražu. Jel? I sviđa mi se taj i, i oklop ta njegova odora, tako da on je super i tek ćemo još se uhvatiti njega. Nego isto šta mi dobar detalj, pošto Mare je rekao da smo ne, dosta detalja u prethodnoj epizodi izostavili, pa to nećemo da uradimo sad. Hvala kako, Laki. Kako, kako, e, ništa, kako Mando ide kroz grad, i pored njega prolazi onaj e, droid što muči u džabinoj plati, mislim taj isti model. Da, da. Što onog da, da. gong droida muči ono na, da, na da, taban da, da, da. stavlja. A, a e, mučenje gong da. droida je najgori zločin koji možete počiniti u galaksiji otprilike, jer gong droidi su najmoćnija bića koja postoje. Znači, ono što su rekli u prošloj epizodi Long live the Empire, ne, ne, ne, Long live the gong. gong e, da. tu smo. Tako je da, eto, to, to je taj jedan detalj koji mi se svideo. Mislim, ono, lep easter egg. Ajde. Uči, učimo za kviz ništa ne škodi, ovaj, Laki, znaš kako se zove taj droid koji muči Kong droida? Koja mu je dezignacija? O, dezina, znao sam, ali zaboravio sam e, je bi. 8D8. E, Yes. Kao, kao broj kako i bacaš da naneseš damage tom gong droidu. <laughs> Upravo sam ja to krenuo da kažem. <laughs> kao damage koji je namenjen gonku. Dobar, da, dobar. Ove, ovaj, moglo bi se reći da je izašao vrućih tabana iz, iz tog mučenja Gomu Droid. Ovaj, što sam teo da kažem, da. I Mando dolazi u, do, do magistresini, magistresinog dela grada, koji je za razliku od tog distopijskog momenta potpuno onako prefinjen, uređen i potpuno u tom samurajskom stilu, znači uh, istočnjačkom ovaj fazonu uh, vrt voda i i ta i ta zgrada koja izgleda e, onako potpuno u tom Samo maniru. fale kure bukvalno, one, oni, kako da, se zove? Da, i, i malo podsjeća čak i na džabinu palatu po konstrukciji. Da, Mislim, da. Ima, ima taj... Kao, ovalni. Kao ovalnu taj, osnovu, da, i ima na vrhu to proširenja kao krovove. O, I baš je, baš je, ovaj, baš je onako dobra, opet neka vrsta poređenja sa, sa time. I vidimo nju koja stoji uh, sa kopljem Čekaj, čekaj, čekaj Filipe, samo <laughs> jedan deo si preskočio što, se, što je bio možda bitan, Ajde. a to je, mislim, pošto smo rekli samo da je Soka tukla njene stražare, jel te? Da. Znači mi smo videli da Soka koja kolje njene stražare. Kad Mando je zapravo pokušao da priča sa ljudima u da. gradu da. i svi ljudi su bežali od njega glavom bez obzira. I onda je navato neku decu i, kineščić, i kineščića. E, možda je japanac, ne znam. Dobro, kineščića, tako je lakše reći. Mislim... <laughs> Rasisto. Češći su to, češći su. Ali kako se zove, hoću da kažem, znači, je i onda kao u sezonu pokušao s njima da priča Kineščić koji u fazonu do not speak to us, do not speak to us i onda su došli stražari i ono kao Stražar 3. Poz, straž, da, i zapravo pozvali Mandu kod magistrese i to, dovukli ga. Ali kako mm. se zove, bilo mi je to ono, koliko su ljudi zapravo uplašeni, više ne znaš da li se plaše Mande ili se plaše ovih više, ono. Bukvalno se vidi da im nije svejedno, ne znaju šta da radi, ljudi su, se, ljudi su totalno ono u haosu žive. Da, da, da. I, i, i znači, to što smo već počeo sam da opisujem magistresu, jel? Ove, ima to svoje koplje koje kasnije saznamo da je od Beskara. E, i da je to zapravo bila njena, njen bargaining chip da zapravo natera Mandu da e, uhvati uh, odnosno da, da ubija Soku. Jer... Ako je da to, to koplje, to je bitno. Koji droid, koje dezignacije? E, upravo dotle treba da dođemo sad. I ono što vidimo iza nje, znači su dva droida, dezignacije HK-87, što znači 40 bolje nego u, u Kotoru. Ili gore, pošto su Ali dokazali da se što je veći kraju... broj, to su lošiji. Da, ispostavilo se na kraju da su lošiji, Ovaj, ali da, e, pa mislim, pričali smo x puta ovako random van, e, van off the air, što kažu. E, da, kad, da je tu bio HK47, kom, koga znamo, iz igara bi se bar rekao statement, you are useless. <laughs> Kad bi vidio njih, tako da. statement, you are useless. Da, Mare bolji u tom od mene, ja ne umem te droide, ovaj, HK da imitiram. Uh, Um, A, brate, to je... Ko, to, clarification. Clarification. Ko, ko, što, ko, što, ko što je Laki najbolji imitaciji Admirala Pijeta iz, iz epizode 6. Život. Ne, meni, meni je najbolje bilo kako se zove sa, sa HK-om, kad bi on bio tu, bi bio fazonu Query. Master, do you want me to dispose of these buckets? meat bags, meat bags. Query. Meet be... I mean master. <laughs> I mean master. <laughs> to je, ja mislim, najbolja rečenica ikada. Meet be... I mean master. <laughs> Prelepo. Bukvalno. Kad se rekao samo zaletio, da, pa da. kao, a, a shit, kao, I, I screwed up, I should not have A ima isto, sad opet digresija na Kotor, kad mu ti ono, kad nemaš dovoljni skill da mu onaj popraviš onaj memory, Da, da. Pa kao, e sad ovo, ne, ne. no, no, no, no, mesta, mesta, what do you do? da, da, da. Pa, prelepo. Divno, bukvalno. Ovo, ovaj, da, Ali dobar, i... dobar je HK47, on je onako... Kako da nije, najjači bukvalno. On je mim samo sebi. Pa, otprilike. Ovaj, ali eto, eh, i oni su bačeni kao, kao neka vrsta easter egga, jel? E, e, e, ali šta je još U stvari neću sad. To, to na kraju posle, ćemo to da pričamo. Ćemo. Na kraju ćemo o tome da, da pričamo, da, da, nećemo da. sad. Jedino što mi ti HK, eh, mislim ok, to je 40, 40 brojeva napred, ali nešto mi nisu izgledali, nisu mi ličili na ovog HK-a. Mislim, ok, nije sad to neki... svake godine. Pa, da, da, da, da. da. Na, na, Ona, na, svakih, to... na svakih 10 se menja. Da, da, da, ne, nije, nije mi to neki ono nitpik, nego eto, možda bi volio da su imali možda neki još detalj prepoznatljivi, ali svejedno, izgledali su mi okej. Okay. Ja, mnogo mi se svidelo što su njih odlično animirali droide. Znači, da. onaj moment kad droid kreće da jurija soku po krovu. Dobro, kasniju... to ćemo posle. Ne, ne, ali samo, samo moram da opišem kako se on uhvati, pa se savije, pa se prebaci, pa se savije, pa ustane. Ono, bukvalno se vidi kako je mehanički odrađen. To mi je bilo da, prelepo. Da, to, je lepo. Da, to, to prešeno. Ovaj... Znači, mnogo, mnogo dobro rešeno. Nastavite. Ovaj, da, i u principu... Um, meni jako, mene jako liče na one kalani droide, separatističke. E, da, da, da, bravo, bravo, bravo. Imaju tu ovaj, brak. Ovaj, one taktičke uh, i baš su ono, ovaj, mislim, Kalani je jedan, jedan taj uh, konkretan droid, ali ja, ja ih po njemu zovem Kalani droidi. <laughs> Morat ću se kriz e, da nauči kako se tačno zovu, pošto Mare će vrata to pitati sada. Zabeležio je negde do, već. Dobro jedno pitanje, gde i šta radi Kalani? Pa ovaj. Kalani sebe na nešto. Moguće, ali... To me zanima, što me muči? Ne znam, ne znam. <laughs> Ne bih znao. To su pitanja koje nas drže budnim, no, budne budnim noćima. noćima da. To je bukvalno ST Series Super Tactical Droid. Da. Da. Nice. da. Učite za kviz, ništa ne škodi. Uh, da, ovaj, i, i u principu Mando kreće, što se kaže sa... E, izvini, Fićo, pre toga. Šta je Evo. jedan isto jako bitan detalj što mi se jako svidelo? Ajde. <laughs> kako on provali da je beskarno koplje? Tako da. Tudmi čukne. Čukne u svoju ovaj, e, gauntlet i onda, i onda se čuje taj karakterističan zvuk. To mi se jako svidelo. Beskaro, čuje, beskaro. Se, čuje se zvuk, čuje se zvuk uh, perfekcije. Da, da, kako peva taj oklop, da, taj da, metal. Da, da. da, da. To, mislim, ovaj- to, to, to, to je bilo mnogo lepo što ume da čukne. Ja moram da kažem da je meni najdraža scena, uh, odnosno scena da mi je najslađi jodling ikad, ovaj, je scena kada Mando izlazi ispred grada i Michael Bean stoji pored njega. Super što ga zovemo Michael Bean, a ne prema kako, prema kako, kako se lik zove. Ovaj, i, I bukvalno, uh, ovaj, onako, on, on onako skupljen u onoj, onoj torbi, onako sav, ovaj, korpici. Sitan. I tako mi je to, znači to ne znam, to mi je vjerojatno jedna scena gde, gde mi je najslađi bio, ono, bukvalno, u, u, celoj, u svim epizodama do sada, onako, u toj torbici, tako, sam skupljen. O, ne znam, ovaj... meni, meni je najslađi bio kad je izigrao elektromehaničara. E, dobro, ima i to. Ima i to, ima i to. Znači kad je eksplodirao u facu. Pa eps, the blue eps. wire, where the red wire was. No, no, ne, nemoj da spajaš. Ne, edi bre. <laughs> Ali bukvalno kako Eps, se zove... Eps, ti, Eps team za ispra, ispravku ovaj, kvarova bi mu pozavideo na znanje. Pa <laughs> brate, ovaj, Epsu, on je bolji od Epsovaca. To ti kažeš. Ovaj, sad teo da kažem, da. I znači, Mando kreće u poteru za sokom, muva se tamo po, onim, po onoj šumi, šumi uslovno rečeno, i, i, i u jednom momentu uh, nailazi na živi svet, ako tako mogu da kažem, posle čega ga napada Soka prva i tu imamo, ja mislim, onako kratka je scena borbe, ali je izgledala jako epik, znači uh, prvo on nju napadne onim njegovim flamethrowerom, pa onda, ne znam, ona, ona napadne njega lightsaberom, pa on ono zablokira. Ili to na kraju, sad ne znam tačno, ali ono, bukvalno, njegov Beskar zaustavi dva lightsabera, ovi, ovi ovaj ovaj, kako se zove, gauntlet. E, e, ali jel ste znači. primetili, to je, to je, ja mislim, do sada, prvi put da smo videli u live actionu materijal Jeste. koji zaustavlja lightsaber. Istina. Znači, da, da, da. to je nešto što mi nismo viđali do sada. I, I fun da. fact, u krono, ba, nismo viđali ni u Legendsu u snimanim materijalima, zato što Legends no. nije imao snimane da, materijale. Da, istina. Znači, <laughs> u snimanim materijalima generalno prvi put da vidimo da neki ono, <clears throat> oklopi nešto, bukvalno zaustavi lightsaber, in tracks, obično bi lightsaber možda malo sporije proseko ili bi nešto, kao ovo je bukvalno samo zaustavio i odbio i kao, a, a, Aha, da, da. a, didn't see this one coming, did ya? Da. Da, Tako da. da to mi je bilo mnogo, mnogo, mnogo dobra situacija. I to je bilo mnogo se, lepo. I sviđa mi se onaj moment kada on uhvatio soku onim njegovim power cablom i bukvalno Uh, vidiš moment, uh, mislim, neka fora, ono, kao u epizodi 6 kada Boba uhvati Luka Skywalkera, jel? Ove, ovaj, verovatno da je Mandalorcima to prvi instinkt kad vidiš Jedi-a, kao. Samo što da ga, Soka, samo što Soka, Da, samo, samo što je Soko uočila drvo, pa je bilo u fazonu, okay, uh, eh, i to mi je taj Anakinov pristup, ja mislim da bi Anakin imao taj pristup isti. Ovaj, Prvo se nasmeja, znaš, i onda... Da, i onda, i onda, i onda napraviš džabu situaciju. Da, rešiš. <laughs> Reš. Definitivno, mada kad pričamo već o Mandalorcima vs. Jedi, što kažemo, ovo je jedan od ono, redkih fajtova koje vidimo, Sjetite se situacije kad se Kenobi tuko sa Previzlom u Clone Warsu gde ga je Previzla nokautirao, ono kao Kenobi mu izbija lightsaber, Previzla dođe i ispesniči Kenobi u fazonu kao Da. This is the way. Seti se, seti se, seti se kad i jedan nešto duel ovaj, Mandalorian i Jedi. Seti se kad Bo-Katan ovaj, lupa Soku. <laughs> Uf, to je bio Ona duel. Ona epizodi Clone Warsa. Dobro, to je bio duel u kojem će se pričati eonima. Sezona 4, epizoda 14, ako se ne varam da, da, da, da. Ovo, ovaj, da. Uh... We know you know. Pa vidi Mare, nemoj da se šališ, znači ja spremam za kviz. Ove... Ovaj, to je to, to je to. E, tako da, da. Uh, imamo sad moment, naravno, da je Mando se predstavlja da ga je poslao Bojana Katanić i da on sad želi da... Uh, I onda Soka kaže, bukvalno, nadam se da je zbog njega, misleći na Jodlinga, jel? Uh, I sad njih dvoje imaju svoj moment komunikacije pomoću sile. Ovaj, demanda... Silnu komunikaciju. E, silnu komunikaciju su napravili. Sad vidiš momena demanda u fazonu What kind of Jedi Devil is this? Ove... Ili kako si to ovaj- laki izgovorio. Kako je to džedajska džavolština? Đavolština, e, e, e. Tako je. U, slobodno, u slobodnom prevodu Lazara Milića. Uh. <laughs> u slobodnom prevodu, bre, ovo tvoje je bio slobodni prevod zvaničnog engleskog jezika. <laughs> istina. istina, istina, istina. To bi se zapravo tako i prevelo u originalu. Ja se izvinjavam. Na, na, mom, na, mom, na mom short, sight, short sightednessu. A... <laughs> Sve je u redu i dalje nisi kao Iliden iz Warcrafta koji je slep skroz. Slep kod očiju. Što slep se, oči. Što se kaže, što kaže Saša Matić, ne vidim foru. Ovaj... Joj. <laughs> ne visa smar, što kaže. Ne o moj bož. <laughs> Ali, ali Filipe, Reš. Filipe, šta da ti kažem kad sam prosto neviđena ličnost u tvojim očima. <laughs> Ima nešto u tvojim očima što, da, što ne da mira noćima. To je Beba Joda kad se prvi put pojavio, brate. Tako, tako, je. Tačnije, više nije Beba Joda zvanično. E, Sada je smo Beba Joda. Došli. Bukvalno smo dotle došli. Izvinjali se. Ali sada je Beba Yoda, u pravu si Laki. <laughs> ne, ne, ne, a Soka tu zvanično nam je ozvaničila. Ozvaničila. Ime, i, ime uh, Beba Yoda i to nije Beba Yoda, nego drum roll. Grogu. grog, kad sam, čuo, kad sam čuo to sranje od imena, bukvalno sam celo sledeće jutro bio grogi koliko mi je loše palo. Pa ne, meni, meni čak i okej, okay, zato što nije ono kao na, na foru jode, kao što je recimo da. jadl. Znaš, da, jadl i joda. Pa da, dobro, hteli su da se ne provali ko, ko je roditelj, mislim. <laughs> Pa morali su da se prikriju malo. Kako ne, se zove, ne, znaš ono kada, kada Yoda priča, da li, beš s Bell Organom, kad kaže to exile I must go, Grogu, pe, e, e, Grogu, child, uh, e, Grogu kako, child support I must support, pay. ne, da. ne, Grogu child support I, I pay I will not. Da, da. To, to, to, to, to, to. Ali kako se zove, mislim, sad kad ste to krenuli, mislim, to je ona sad debata da li to Beba Yoda ili Grogu. Ajde realno, kako mi zovemo glavnog protagonistu? Mi ga zovemo Mando i dalje. A kako znamo da se zove? Još od kad? Još od kad znamo? Dinđerin. Dinđerin. I da. dalje ga zovemo Manda. Znači, A zašto ga svi zovu Manda? Pa, šta sad? Možemo i ovog. Znači, nemoj ti sad tu da praviš ekskluzive između njih. Ne, ne, grogu. <laughs> Ma, Lazare, idi, idi, idi, edukuj se, dečko. Idi, edukuj. Ali, ovaj, LM, LM. Sviđa mi, se, sviđa mi se to, sad tu mi je, tu je čatka scena kada ovaj Mumando kaže kao grogu, znaš, i ovaj opet onda mu ono, pogleda ga, ono uši mu. Ono. <laughs> ne, on mu kaže grogu i, i, i odi se okreni i ovaj u fazonu, oh, it responds, it actually responds. Pa da, i onda on taj nije trening, a uslovno rečeno nije trening, nego on ta igra sa ovom kam, sa kamenčićem, odnosno sa lopticom, onom kuglicom. E, ali jako mi je dobro kako je ta loptica, uh, odnosno taj vrh te ru, ručice u brodu postala zapravo simbol njihove veze. Da, njih da. dvojice. Da. Znači, ono da. bukvalno Uh, to je tako kao, bio ono detalj koji su svi smejali na početku, kao, matkorn, ja, ovaj mu stalno skida to kao hoće se da igra s time, a zapravo je to postao bukvalno jedina stvar koja ih spaja, onako da, da. I, i tu... A dobro, nije jedina koja ih spaja, ali jedna od ono glavnih njihovih Pa glavni koji ih spaja, i sad vidiš moment gde, ono, gde ja soka ono u fazonu kao, ovaj, on je mnogo jaču vezu imate vas dvojica nego što bi ja mogla s tim da napravim pokušavajući da ga, da ga treniram, tako da... Da, onda... tako je i odbila trening zato što imaju jaku vezu. Da, da, da. da. da. I onda je... tu naravno... i ne smiju da imaju veze. Zato što i najbolji od nas mogu da padnu na mračnu stranu, odnosno na pravu stranu. Mogu bi pravo, reći... E, tu smo. A, A znaš zašto je pao on tu? jer da. padme mi na grudi. Pa da. E, to, to, to. A, s druge onda... strane, podsjeti se da ona njemu, kaže, da ona ono kada klekne ispred njega i uhvati ga za ručicu jednim svojim prstom, jer otprilike to je ovaj, proporcija. I bukvalno kaže uh, ovaj, I sense much fear in you, što je bukvalno ono nod na moment kada Yoda to kaže Anakinu malom u, u, u epizodi 1, a znamo da su njih dvojica rođeni u iste godine, tako da... Da, da. Da, da. Coincidence? Da. I, think I think not. not. I onda naravno... Izvini, Ahsoka... izvini, izvini. Ali kao, who is the father? There is no father. Is he the only child? There is another. Aha. E da, i da li možemo da, da, li možemo da odreagujemo na kompletno ignorisanje jadalu i njeno postojanja? E, pa, ja sam baš izgoreo. Jer, pa, jer, ja sam da... vidio samo jednog ovog, ali, ali ima smisla, ima smisla. A Sokica je došla tek nakon epizode 2. A da, Jadl ovaj se pojavljivala tako. samo u epizodi 1. Da. Slažem Tako se ja da sve to. Papke. Slažem Tako da je vrlo moguće da Soka zapravo nikad nije videla Jadlu u životu. Pa da. Da. Ovaj, ali dobro, ovaj, i, ali, ali recimo nije videla ni i Odlinga nikad tamo. Da, ni Grogua nije videla. Da. Pa dobro, Grogu, Grogu su Grogu držali, on je bio... Jaslama, znaš, verovatno ne, bio. Ne, Grogu ti je bre bio, kako se zove, on ti je bre bio u naprednoj, u, u naprednoj školici. U naprednoj grupi. Da, on je bio u onoj grupi gde su se smejali e, Obi-Vanu kada je izgubio planetu. Liam? No. Da. The Shades. The Shades. Jer ako bacamo očare. The Shades. Ali da, kao, Jega. A dobro, pazi, 10.000 Jedi-a, znaš, ono, nije, nije, nisi mogao svakog da znaš. A dobro, realno. Pa realno stoji. Pa znaš, ono, svi znamo šta se zapravo desilo. Anakin došao u sobu džanijskog savjeta da pokolje decu, ili što bi rekao Mare da učetka decu. Uh, a, a, a Grogu je su to sede u nekoj drugoj prostoriji i jeo žablje jaja. Da. Ne, Grogu je bio u fazonu, nemam vremena da se bakćem sa ovim amaterom. da, da. <laughs> O, ovaj, da, E, i u principu e, vidimo momena gde sada ovaj, Asoka odbija da, da, da uči... E, ovaj. Izvini Fićo, evo samo da kažem još da je Grogu čak trenirao, a Rey nije. Pa, Naravno. Znači, je li, je čekao sam te, čekao sam te za to lače u nekom momentu da ćeš reći. U devetoj epizodi. U devet, ali joj nije trebao trening uopšte. Pa vidi, tehnički ona je trenirala nešto malo i u osmoj epizodi. Pa, sama, ono, sa sobom. Pa pratila je Luka. Da, e, morala je da se penje do... Morala, morala, da, morala je da, da, da prati njegovu dnevnu rutinu. Da. Dobro, ali njegova dnevna rutina nije bila ni približno normalnoj osobi, tako da... Dobro da, ali kao i svaki, kao i svaki penzioner mora, da, mora jednom dnevno dođe da, da pece. Da. Naravno, kako drugačije. Da. ovaj, da, uh, šal na stranu. Ovaj, idemo, na, uh, idemo dalje na momena gde sada naravno Soka odbija da, da trenira Jodlinga i uh, na kraju ovaj, Mando mora da im kaže da se zapravo dešava i on mi kaže magistresa me poslala da te ubijem Da te rešim. Da te rešim. Da te rešim. Da, da, da, da, da. Ovaj, ma reši bre što bi rekao Laki. Ovaj, I u principu moment uh, gde on kaže ali ja to ne moram da ispunim jer... Nismo napravili dogovor zvanični. Da, ništa nisam zvanično rekao. Tako da ovaj, njih dvoje smišljaju plan da zapravo oni savladaju... Rešenju. Da, da, da. How the turntables. Uh, I u principu sad Mando njoj opisuje šta tu sve ima od naoružanja u tom gradu i ove, koje su sve problemi koji se tu nalaze. I želi da sazna više o, o samoj magistresi, za koju saznamo, saznamo da se zove Morgan Elsbeth, i da je ona, e, kao, kao i mnogi u Clone Warsu, i njena, njena planeta je, njena planeta su ljudi bili masakrirani, i da je ona e, se posvetila tome da uh, E, radi u izgradnji e, flote imperialne um, i u principu to je ono što znamo o njoj koliko, koliko sam ja uspio da zapamtim iz epizode. Od prilike to je sve što znamo. Da, da, da. I ona je, ovaj, i onda njih dvoje naravno smišljaju plan e, kako, će da, kako će da napadnu, odnosno kako će da dođu do grada. I onda imamo Lakijevu, vratno omiljenu scenu E, kada Soka dođe u grad, odnosno kada skoči gore na zidine. Pa bih dao da. opet njemu reč da, da o tome priče. Pa, cela ta koreografija, mislim, kroz celu epizodu, tek sada u ovom poslednjem segmentu je fantastična, pogotovo kada ona počinje to na, na tom uh, zidinama, kad počne da rešava ove uh, gardove, i to je toliko onako prikvelski izgleda što mi je ono super, sve ono twirling lightsabers i to. I da onda Reš. na kraju kad, kad, kad reši ovog poslednjeg, preseče i onaj gong, šta li je, zvono, to tako meni lepo Snuzova da. alarm. Da, <laughs> da. to je meni tako bilo, ona, ne znam, odlično, odlično. Da, super, da. ta cela sekvenca mi je bila, ono, da, da, prelepo. Pa da. da, da i vidimo... Mogu bi se reći da simpatiziram. <laughs> upravo, upravo. E, I moment gde zapravo oni, um, gde ona sada prilazi i, i bukvalno uh, imamo opet taj, tu referencu na te uh, samurajske filmove, odnosno Kurosavina ostvarenja, gde se on onako samo pojavljuje na kraju uh, te ulice. Mislim da je film Yojimbo u pitanju, gde da isto tako pojavljuje se čovek odeven u, u tu samurajsku odoru i bukvalno kimono, onako, kimono. da, sa jednog kraja ulice na drugi dolaze, su, su, se susretne sa svojim protivnicima, tako i ona bukvalno, i onako izbacuje onu man, mandinu uh, zaštitniku ona iz rame, gde je onaj Blatorog nacrtan, kako ga je Mare krstio i posle ispostavio da to zapravo jeste e, njegovo ime. Uh, Ljudi, i... kad ste profesionalac, profesionalac ste, ne znam šta nije u redu. Spavaš ti mirno, majče Zero. <laughs> A <laughs> joj, ovaj, i u principu, <laughs> ne bukvalno sad se probudio uh, kao Anakin u epizodi 3 sa košmarom. Da. da. Uh, I moment gde ona kaže kao tvoj, tvoj lovac na ucenjene glave nije uspeo, jel? Rešila sam ga. Rešila sam ga, da. I ona bukvalno, znači, uh, šalje svu, sve što ima na svom, us, us, što je dostupno od vojnika i čak HK-87 droide šalje na nju. I ovaj, u principu da, da, da pokušaju da je ovaj, da pokušaju da, je, da, je, da oni nju, da svi, svi oni ona oko reše. I sad dolazimo do scene, jedne od scena zapravo gde ona tu ima onaj moment kao iz Rebels, ono kada aktivirate svoje sablje onako iz jednog položaja. E, da. Ovaj, da. Imamo lot mačke koje trče na sve strane. Ovaj, sve su to nodovi na, na Rebels. I no, dolazimo do scene gde se HK-87 droidi zapravo ulaze u akciju zajedno sa ovim... Uh, zajedno Michael sa Michael Pasuin. Binom, odnosno kako ga zovemo Lang. Ja mislim, ne, da- brate, Michael Bean. Michael Michael Bean, realno. Izvini, Michael izvini, izvini. Nije to Michael Bean, ipak je to gospodin, Mr. Bean. Mr. Pasulj. Uh, anyway, uh, i moment gde, znači, sada uh, e, Asoka beži na krovove i onda dolazi Marta na scena kada se HK87 Ready penju na krovove zajedno sa njom. To znam da... Kako Mare... to dobro izgleda? To sam malo pre već opisao, i to tako dobro. Tako su onako estetski to lepo uradili i fluidno. It was, znači, it ono... was artistically done. A kao stop motion. It's like poetry times. kao stop motion da je, da. da izgledalo. A to da. mi se sviđa baš I lepo. I detalj koji mi meni, mislim, x put, mislim, koji mi je promakao, gledao sam epizodu dva e, puta do duše. Da mogu. Ajde, ajde, ajde. Ko će? Ajde ti, Mara, već rekao si. Jel pričamo o, o detalju na droidima? E, da, da. O, o insigniji na droidima? O da, insigni? pričamo o insigniji na droidima, jeste. A, a htio sam još na početku i čuto, sam, znači, mnogo lep simbol. Yes. Nije moj omiljeni imperialni simbol, a mnogo lep simbol, uh, koji pripada sedmoj floti. Jednoj, moglo bi se reći da sedmoj floti, moglo bi se reći da ta flota, they always felt a little bit blue. Mm, šta to može? Uvek su, uvek su, uvek su imali čiste oklope. Uvek da. su imali čiste oklope. They were those feeling a little bit of blue. Omiljena muzika im je bila blues. And the, the, najvažnija stvar... Kao, kao all... kad Anakin promeni frekvenciju na Sokinim lightsaberima. E, da, e, da, e, e, e, e, e, to, to, to, to. Ali, ali, ali takođe, takođe, voleli su umetnost. Čuš. Uf. Očeđi čist. Zato, zato, sam rekao, zato sam rekao da je, zato sam rekao da je taj njihov, to njihovo penjenje bilo su artistic dan. Da, A, da, da. Zato sam je rekao i Slack poetry times. E, istina. A s druge ko strane... to može biti? Zašto da, to? Da, ko to može biti? Bukvalno... Pa mislim da nećemo još saznati, mislim da nam treba još malo vremena da uđemo u epizodu da bi saznali. Da, da, da. Ajmo dalje. Elem, kada magistresa potera ove na soku, takođe i naredi da se eksekutuju zarobljenici. Tako je, i onda tu dolazi... Jedan, ja mislim, njegov najbolji intro koji je imao, brate. Mislim da je to da. bio najbolji ono intro u fight koji je imao Manda. Doleće i rešava. Doleće, rešava i ne, i ne zgrešava. Da. I Tako ima da... posle situacija da naravno kažem on e, oslobodi sve te zarobljenike u pomoć gospodina kako si ga ti rekao? Čajneza. Mister, ovaj bre, a, Čajnez, Čajnez. Čajnez, <laughs> dobro. Ovaj, I u principu a, e, sledeća scena je da dolazi a, e, Mr. Pasulj, i uh, naravno sušeljava se s Mandom. Imaju onako onaj kaubojski stand-up. E, to, da, je da, bio, da, da, to je da. bio western, dok je sa druge strane zida Bukvalno bio sa druge strane. samurajski. Sa druge strane, s druge strane ja stuka. tan, taran, tan, tan. Morao sam ljudi, ovo ovaj, je, ovo je tako bilo lepo. Moment. Prelepo, prelepo. Uh, I onda, znači, tu imamo moment gde se Soka sučeljava sa magistresom. E, fajt je prelepo urađen. Da, da. Znači, taj fajt je tako estetski divan. Znači, skroz je samurajski, skroz. Da, da, i mnogo me podsjetio me na um, Star Wars Kotor, malo ima Kotor vibes, sa ono kao Force Pike neki, mislim ovaj Beskar Da, spijek. Mislim, mislim na štapić od Beskara, ali kao Force Pike da vilduje i ono kao zustavlja lightsaber, ova sokica skače, ono, onaj njen stil borbe gde ona skakuće i sve Znači, prosto, prosto, prosto prelepo. Prosto Tek prelepo. pri kraju fajta kada ona stavi onaj reverse grip. U, da. Uf. E, ali, ali pre toga, pre reverse gripa, ova, njoj, ova magistresa njoj izbija jedan lightsaber. Da da, da, da, da, da. I, i, I čujem ljude i fanovi koji su fazonu, pa to nije fair, ona je Jedi, Jedi ima se ne izbija lightsaber iz ruke. I samo opet nod, nod na onaj fight između Previzle i Kenobija, yes. gde mu Previzla ono, e, nokautira Kenobija pesnicama da Kenobi drži lightsaber rukama i kao Da, lightsaber nije uvek rešenje za sve. Mislim, pa gledaj, sva, uh, većina tih duela u Star Warsu generalno se završavala izbacivanjem lightsabera. Ovaj, pa kao što se i pa duel pa, Vader, sa mačevanjem bilo sa izbacivanjem 5. mača. Pa sa disarmovanjem, kada protivnik ostane bez oružja, mnogo je lakši za kill. To je to. Da, pa mislim, Vader i Luke u epizodi 5, na početku, bukvalno, ono, Vader ga, ono, bukvalno u svom momentu mu izbaci lightsaber i kao... To ono u prvih 30 sekundi fajta. Pa, otprilike, da. I, znači, to nije nešto što nismo ranije već videli. Pa da, da, ali kao nismo vidjeli da, da obični ljudi Jediima i Sitovima ono, izbijaju lightsabere iz ruku i to pa, kao... Pa bilo je i toga. Pa, pa u filmovima ne za ove, za ove casual fanove koji nisu da, gledali da, zapravo upravo si. Clone Wars Ali i takve moment, stvari, zapravo moment, nisu videli te stvari. Uvek se, uvek se setim ono, scene kada u Clone Wars filmu kada se Ventress i Obi-Wan bore i ona mu izbaci mač iz ruke, on kao oh, now I'm impressed. <laughs> I onda izbegava serija, vek, uopšte nije bitno što nema lightsaber. <laughs> Ove, ovaj, ali eto. Um, mislim, taj njihov kad, ih puta njihov, taj njihov flert, pod znacima navode, da je uvek bio ono, opšte ludilo. know, be ovaj, was a man of many women. To, to, to. I... Mislim, Satin, Bojana Katanić, uh, i tako dalje. Ventres. Ventres. Da. da. Honda Onaka. Mare. <laughs> Johnny Depp, ovaj, Johnny Depp ne spava mirno više. ovaj, da sam teo da kažem, da. Um, I imamo sad taj moment gde znači Asoka prelazi na taj svoj standardni uh, reverse grip sa početka, sa početka karijere, što se kaže. Vratila se na Ajmo, ali, ajmo taj detalj da ostavimo za kraj. Da prvo da vidimo šta se dešava sa Mandom i s Pasuljom. A, pa Manda i Pasulj su ono kao, Pasulj u pozonu ja se predajem, ja se predajem, ja se predajem, spuštam pušku. Ali, A nosiš, sa, ali nosiš sačmaru. Ono, ono je sačmara ljudi. Dobro, da, da, da, da. Ali ono, znači ono je nešto što ne vidim u Star Warsu redovno kao sačmara. Kako ali, dobro ali, izgleda. Ali sviđa mi, sviđa mi se jako ta priča tipa, što mi da će pobedi, tvoj ili moj? Kao mi ovde samo stojimo i gledamo. Da, mi ne možemo sad ništa na to da, da utičemo. Da A Mando koga ne zanima, Mando koji samo tu stoji u fazone, ti se nećeš mešati za, sa ovim što se dešava unutra. Kao, ja da. sam da. ovde, ja te zaustavim da se ne mešaš sa njima u posao. Da, Od da, njih da. ko da. pobedi. Ako pobedi Asoka, ja dobijem ono što želim. Ako pobedi Magistresa, ja ću reći, evo doveo sam ti Asoku da je ubiješ. Šta hoćeš? Ja sam rešio oba slučaja. Mando je zapravo tu bio win-win situation. Da. I na, web, i na Wemni. Win-win. Da. I u principu, uh, moment je na kraju da uh, se ipak sve završilo kaubojskim stand-offom, jer Mando je pucao prvi kao i Han Solo. Ovo, Možemo ovaj, reći da se Michael Bean opasunio. ali u poslednjem trenutku. <laughs> Hoćeš reći, neće se nikad više opasuljiti. Da, da, da. Da, <laughs> da i naravno, uh, duel se završava u, u, u prostoriji iza. I, I onda? I onda Soka naravno mora da postavi ključno pitanje, koje glasi, magistresi naravno, postavlja ključno pitanje. Where is Your Master, znači Your Master. Gospodar. I svi kao pa Gideon, yes. verovatno. Ne, ne, ne, ja nisam očekivao Gideon, ja sam očekivao ovo ovaj je sad neki Sith Lord ili nešto tako, za koga da, ne Da, ali kako ona da kaže, where is your master, where is Filipe? Grand Admiral Thrawn. Thrawn. Bum! Znači, I onda, i onda, i onda vidiš, onda vidiš sledeću scenu. Gde je ću... ovaj, ne znam, gde je neki admiral eh, koji je grand, koji je negde, ne, odma, bre, Grand Admiral Thrawn u meso, evo, E, Evo da mogu... dobro, ona se sukobljavala sa Tronom ranije. Kao. Pa znam, znam, znam, znam, ali to, to, to mi je dobro. Evo odma bre, name reveal, ne sad tu nešto, znaš, pa hintovi neki, nego odma to je to bre, znači, e, bravo Filoni bre, znači. Ali, ali vidi, biće, biće baš sranje ako se do kraja ove sezone Tron ne pojavi fizički. Jer A pa to je, mislim, samo... neće da se... Zadnja scena samo... e, osme epizode, pa šta ti kaže. Pa ja to mislim da će biti, ako tako bude to je cool ali kao, ako samo bude name drop i to je to, to će biti veoma onako samo, ono, bukvalno, što bi Luke, što bi Luke Skywalker rekao, that was a cheap trick. That was a cheap move. Cheap move. Cheap move, eto. Um, ali, ali bukvalno, bukvalno će biti, ono, kao, džabe mi ga name dropujete, brate, ono kao bukvalno, Mando je već uspešan, ne morate da sad name dropujete da bi boostovali Manda, bolje da ste to uradili sa sikvalima i stavili <laughs> Trona ili nešto, jebote. Nego pa, tizuju, znaš, tizuju nas. Ove, pa saznaćemo. U svakom slučaju, šta je ideja? Uh, što sam htio da kažem, tu moram, moram da uzmem tu scenu i da izmontiram sa epizodom Rebelsa. Kada ona kaže, where is your master, where is Grand Admiral Tron, i onda Admiral Konstantin, Grand Admiral? Admiral? <laughs> moj bože, ne, where is Tron? That's Grand Admiral Tron to you peasants. Po principu da. Mislim... To je, to je inače samo quote iz... Uh, DC-evog crtača Young Justice kada ovaj dođe, dođe onaj bre Vertigo i u fazonu Vertigo, that's count Vertigo to you, peasant. Otprilike. <laughs> Najžalije znači, mi je... Bukvalno, bukvalno ono prelepost. Najžalije mi je za ovu iz narodnu epizodu što sam sam sebi ispojlovao, odnosno nisam sebi ispojlovao u prvu, nego sam jako dugo čekao da je pogledam zbog drugih obaveza. I onda su mi samo ljudi pisali, jao, kad vidiš ovo, bit ćeš ovakav, onaka. Ja sam rekao, okej, okay, jasno mi je sve. Znači, čuću nešto vezano za nekog lika koji mi je jako drag. Znači, može biti ili tron ili palje bio sam u fazonu, ok, znači spreman sam šta me čeka i kad je rekla kao, već ne, bio sam u fazonu, ono kao, ajde, ok, top, dropovali su ime, ali oj, kao, bolje je bilo možda da nisam, da mi nisu svi nahajpovali, kao, jao, ne mislim na vas dvojicu, naravno, bez brige.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 Uh, i da nije znao ništa što se, ne, ne zna šta se dešava na Mandalorianu, znači nema pojma o tome. Uh, ovaj, i, i, i kaže, on ne zna nizakove planove za budućnost, uh, ali ono kao siguran je da se takva imena ne puštaju samo da bi se pustila. U smislu, pa da, kao, ne bi pa da. samo da. dropovo ime ako ne planiraš da negde da nastaviš tu priču pa, A, Ako je ta situacija, to će stvarno biti jadno, bedno i tužno, da se ne lažemo. Da, Mislim, da. efektivno gledano biće jadno, bedno i tužno. Kao. I, I napisao je bukvalno najjaču stvar, uh, hopefully it will be artistically done. Znači, čovjek je objasnio otprilike <laughs> ovaj, sve što je imao. I onda imamo jedan, još jedan reveal, uslovno rečeno, koji hoću da, da dam Maretu da ispriča, a tiče se gde će Mando sledeće da ide. Pa, pošto Asokica, Asokica rešava magistresu, mada nismo zagarantovani ni da je ubila, ni da je nije ubila, što je veoma zanimljivo. Mada verujem da je koknula. No da. Uh, ona dolazi Mandi i kaže mu, ha, čao Mando, ja neću trenirati Jodija. Uh mhm. -huh. A Mando kaže, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, ribo, brate, to nam bio dogovor, što ti nije jasno, mačko, brate, ti treba da ga treniraš sad, to bi dogovor, ja tebi pomognem, ti meni pomogu. A nije on iz Zemuna, on je sa manjače, bre. Ne Pravo tako... si, on, da- on, je, on je civilizovan, za razliku od vas Zemunaca. da, da, da, reši. Um, <laughs> Samo sam te čekao, Laki, brat. Samo sam te čekao da, da me džesteruješ. Reši, bre, majmu. Uh, da me Jo, ne! ali, hoće kažem, ona mu kaže, piči ti na Titan, druže moj. Piči ti na Titan i met, meći ga na kamen. Kamen vidovitosti, pa će on s kamena da pozove drugog džedaja da ga trenira. Kamen mudrosti. Da. Ne, ne, kaže, kaže Sing Stone, vidovitost. Sing Stone, da, da, da, da. I on kaže, Titan, a Mando kaže Titan, a ja ovako gledajući u ekran kažem, Titan. A sunce li ti kalajsano? Flash pa- Raideri. Pa Flash Raideri Pa gde će djeva pa koda me Flash Raideri? Pa jeste vi normalni narod? Pa treba da ga pojedu tamo, pa pisava materine ste vi normalni. Ali, judo. Judo. Pepo, judo. Ali najbolji mi onaj, najbolji mi onaj Jedi koji kaže kad mu doneseš A Flash Raider, baby. <laughs> A, da vidi, kuda će da je siluje, brate, ili da je pojete. Bukvalno. E, ali da, kao, u suštini, name drop sa Titanom je veoma bitan, sad ću da objasnim zašto, jer Titan nije bio kanon do sada. Titan je planeta sa Svator, i Svatora prosto. Igrice Star Wars. Mislim da je bila ona rekanonizovana u nekom atlasu. Generalno, znači... Da, ali nije rekanonizovana kako se zove u novom kanonu. Jeste u znači- atlasima je bila, tako da ovim novim, tako da... E, vidi, e, mogu li to meću atlase, ali e, novi kanon, se rač... mislim, opet i dalje, novi kanon ne računaju svaku knjigu koju izdaju, fun fact. Mm, tako ne. da, ne računaju, računaju. ne računaju svaku, Buras. Ma, koju, koju ne računaju? Pa, na primjer, evo, uh, onaj set Imperial Handbook, Bounty Hunter's Code i ostale stvari, Book of Sith, Book of Jedi i to. A dobro, to i nije. Ne, to... ne, one su, one su Disney knjige. Neki od njih su Disney knjige i dalje se ne računaju kao kanon. Ma jok, bre. Zato ti kažem, ali korisno je što znamo da je Titan sada sigurno kanonizovan, zato što sa Disneyem ništa ne znaš dok ajde, ne da pojavi. Ajde, ajde čekaj, god, da kažemo da je kanonizovan u materijalima koji su široko dostupni, u smislu svi gledaju, odnosno i, i, pa, i, i, i casual fanovi gledaju. To, to je to, da zato što garantujem da neke od ovih stvari što sad Laki ja pričali nisu kanon, zato što Disney hoće da ne budu kanon. Ali dobro, iako ih je Disney izdao, Ali kako se zove, cao point je da će to Filoni i Favro, bez da se druže sa Flash Raiderima. Mm -hmm. I moglo bi se reći da će to biti... Hm. Pa družit će se sa nečim mesnatim i sa nečim što ume da rejduje, ali o tome ćemo kasnije. Hmm, šta to može ali, biti? Ali hmm. ne zaboravi još jednu bitnu stvar, Mando dobija koplje. E, Mando dobija koplje, a Sokica mu daje koplje, a on kaže ovo nije za mene, ja nisam završio posao. A ona kaže, znam, ali ano. ovo pripada sa Mandalorijancem. I on e, kaže, to... i on samo onako uzme i ode, ne kaže ni hvala. A onaj kineščić onako zagleda sa okici u fazonu je, ajde unutra, ajde unutra, ajde unutra, ajde unutra. Da ti pokažem zmaja. Pokaže, da ti pokažem mog kineskog crvenog zmaja. Da je purio se. Zmajčić. A, kako se zove, a ona mu onako pokaže, onako i rukom, ni ne zna šta je čeka. Ove, ima, ima, i ona, ima i onaj kvot najjači iz cijele epizode koje smo propustili. Ja sam se nadao da se ipak nećemo raditi vas, da sam već krenuli tim putem, pa kao zašto da ne iskoristim ja priliku. Ajde. Kada Soka kaže, ovaj, uh, prvi put kakav god da je uvek bude za pamćenje. Da parafraziram. Na joj, da, da. e, e, taj kvot, moramo taj kvot da stavimo, da pošaljemo Marinu. Ok. A, dobro. Pozdrav za Marina. Da, da, da. Pozdrav, za, pozdrav za našeg, ovaj... E, to će biti čovek Laki koji će da nam izmontira Michaela Fassbendera, onog drugog lika na... Ovaj, na Kirkanosa i Kirkanosa i Carnora Jacksa i da, i da mi to šaljemo, pa da mi... Ej, hoću da dobijem ja mog Honda Onaka Johnny Deppa. Može, može. Će rešimo. Će rešite, bre. Ovaj, tako da, da, i prelazimo sad na drugu epizodu. Prelazimo na epizodu. Sad opet bez spoilera ili odmah idemo na spoilere? Spoilere. Odmah, odmah. mesto ja to više. Tragedija od Art to Play su mudro male za malo. Da uh, traže. Ovaj... Jedi. Jedi. Jedi. O... Ovaj- pa, da. Ovaj, ali u principu ideja je da uh, Mando dolazi na Titan i uh, treba da se treba da sleti do uh, Star Warsovskog Stonehenge-a uh, i u principu uh, ovaj, odlazi uh, tu sa... Ne može da sleti blizu, pa mora da sleti... I, e, ali pre toga, pre toga. Pre toga u brodu šta se u brodu, desilo? E, da. E, sam ja krenuo, doći ću najsledje... dotle, doći ću dok su išli, dok su, dok su putovali brodom, ovaj, igra se sa, igra se sa Jodlingom i zove ga po imenu, on stalno Ove, ovaj, i vidimo, to je mislim da je prvi put da vidimo njega da se smeje. E, jeste, jeste. Da. To je onako vrlo lepo videti. A s druge strane, uh, i dalje je loptica ona glavna igračka. Igraju se, igra, igraju se, igraju se ono, uh, kako to u Americi popularno, let's play catch. Ono kad da, se dobacuju da, bejsbol da. loptom na daljinu e, otac i sine, to ti je to, to ti je ovo. I dobacujemo se lopticom ovom od... Dodajemo se silom, lopticom. Ove, ovaj, I u principu, Silna igra lopticama. Silna igra, e, eto smo. I u principu Mando ne može da sleti baš jako blizu tog hrama, mora da sleti dalje, ali nije problem zato što je čovek naoružan sa jetpackom pa je samo preleteo. Što mu je rekao, morat ćemo da letimo sa spuštenim prozorima. Da, da, da, što kaže, ovaj... Fit the top down, što se kaže. Da, da, da, ovaj, da se malo, da, da malo, da malo ono ima onaj moment kao kada vozite putem uh, da. sa otvorenim prozima, pa onako je kroz kosu sve, pa onako izgleda da tepik. Eto je taj moment bio. Ovaj, I u principu sleću tu, uh, on ga smešta na taj kamen. Uh, I, I kao da, do something, razumiješ? I kao sad, sad, sad, to je moj posao, ti na redu. I ovdje najpre, odnosno, odnego najpre nije jasno šta treba tačno da uradi, do momenta kada uđe u taj zen moment, A ovaj ga metnuo na kamen, brate, ko gde ovaj žito i da vodenice treba ga samelje, tako ga onako bupnu samo. Da, da, ali, A, ovaj moment, on, ali onaj moment kad je dostigo Zena, znači ono, ono, onaj, onaj, on, ona plava energija i sve ono, znači deluje impresivno skroz. Bio je silan. A, nikad silniji bio nije, bukvalno. I tu oni, oni, one rune džedajske isto na tom kamenu, to mi se isto sviđa. A u istom trenutku... A onda? A u istom trenutku šta sleće da na istočnu planetu. Koji je verovatno, pož... koji je verovatno imao svakakve nezgode su mu se desile u tom momentu. Uf. Uh, proleće određeni brod, Laki. Da. I to kakav brod. to ka... Na, na, a, joj, evo. Sad ponovo, ono, vraća mi se flashback u pozitivnom smislu. Znači, prolazi freaking Slave one, Rob 1 ono Mando gleda i kao o, o, znaš. I... Pa dobro, iskreno ima razloga da bude o, o. Pa, nego, nego, doduše još on, ne znam koliko, da li je upoznat sa likom i delom. Nije. Boba ne Fett, da je upoznat da sa likom i delom čoveka koji je zamro od slepca. Ali nije. Koga je slepac zajebom? Pa, znaš, malo je popio u, u džabinoj palati. Da, da, ali kako se zove, znaš, da je bilo koji brod Mandi je bio ono, red, da, red da ali za nas koji znamo čije je, bilo je kao ono, yes! Bukvalno, što kaže Laki, svrš. E, znači, da. znači, morao sam da menjam, brate, odeću posle toga. Ja isto više puta u toj epizodi. Više puta. Ja pričam samo posle ove scene, polako do epizoda. A to, to, da, da, da, da, da. Tad je počelo, razumeš. Da, bre, pa viš, e. evo, Filip već jauče zna, ski, zaboravio je s kim je uzao da snima epizodu. <laughs> I onda izlazi iz broda, naravno znamo ko, Arambaša Boba. Ne, da, ko da, izlazi da, iz da. Boba? Fenik Shand. Ma dobro, pusti Dobro, izlazi i ona. Izlazi, izlazi i ona. Izlazi, izlazi Fenix i Tripio Shand, to je jasno. Da, i Boba Vojvoda, znači, Bo, Sav je ono u Arambaša, bre, došao sa svojim da. Geffy i, i, i Tasker Hunting Rifle, znači, lik ono... I kako se on predstavi, to je, to je super on je samo običan čovjek koji hoće da napravi svoj put u galaksiji. Koji pravi svoj put u galaksiji. Dobro, i sve jedno, znači to kad sam čuo, pff, Bukvalno. Samo like mi, my father da bude... before me. Da, da, da, da, da, da, samo da, da još čekao, jednom. Samo sam čekao da bude moment, kako se zove, da ga Manda pit, da ga ova Fenek posle pita, kada kasnije pita Boba, is your ship there? Yup. Could you go ja, hteli smo to napraviti. Ponovo laći. Bomba, is your ship here? Yep. Can we see it? Sure. oh. E, ali, FedEx, ali, Slave One is here! <laughs> ne, Slave One, Fennec is here. Može i to. Ovaj, i da, prelepo, prelepo Boba je došla da traži svoj oklop. oklop. Da. I tu dolazimo do nesporazuma. Da. I don't want da your armor. I want my armor. I want my armor. but you're not It the da Mandalorian. by- Are you the Mandalorian? that armor belongs to my father, like belongs to me, like my father before me. Like my father before me. Kako to <laughs> priča, čoveče, jezivo, ali dobro. Jako je dobro, znači ja sam se Dobar naježio bukvalno. kad je Meni je smešno, brate, ali dobro. Ne, ja sam Šta ne... si rekao? Da, Šta si- Jurija, sme Jurija. Znači, ne, kako kazi, zove... pazi, kad je rekao, kad je rekao, kad je rekao to, I don't want your amo, I want my amo. Ja sam se naježio, brate, bukvalno, da, da. znači, da. ono... Kako se ne naježiš, brate, razumeš, ono... promuko čovek. Pa Kako dobro, i ti da si, ja si bleo u Sarlaku neko vreme i ti bi promuko. Da. Pa šta mislite? Gledar, imaš ono... A pa ljudi, a šta mislite, ko je očistio Šarlak pit u kome je bleo Krejt Dragon? Šta mislite ko je očistio taj Šarlak pit? Mislite da je zmaj? <laughs> Deco moja. Bob je došao bre i rešio Šarlaka. Pa, naravno, zar se postavljalo pitanje? Zapravo jeste, ali dobro. A pa, postavljalo se pitanje između epizode 6 i pr druge, prve epizode druge sezone Mandalorijana. Nije, nije, i posle prve sezone druge epizode, e, druge sezone prve epizode Mandalorijana verovali smo da je to Kodi. A dobro, stavno smo se sprdali, nismo zapravo verovali da je Kodi, realno. Ja jesam, nemoj me diraš, da volim. Ajde, izvini mane, ajde, jao čoveka, ajde. Zove, Ali, da. ali, ali, ali, ali hoću samo da kažem, mnogo mi se sviđa Bobin izbor oružja, to mi tako lepo leglo. E, da. da. I tek posle ćemo vidjeti kako će on to da iskoristi. Imam, imam ja rečenicu za to, Laki spremno, ne brini. Mm -hmm. ovaj, što sam teo da kažem, uh, imamo moment sada znači da uh, Boba uvodi u priču Fennec Shand, koju je spasio i koja je zapravo tu kao njegov isto neka vrsta bargaining čipa sa idejom da uh, E vidi ti sad, ako ti meni ne daš moj armor, dete će da strada. Da. Zato što imam najboljeg sharpshootera u galaksiji. Ne, ne, ne, on je Sa bio metalnim u fazonu, on je bio u fazonu, imam sharpshootera, daj mi armor ili pucu, on bio u fazonu, kad vidim metak, ću vas oboje. A, ne puca u tebe, prijatelju. Da, da. da. Ne, ne puca u tebe, druže. Da, znači, you. Da, znači, o, <laughs> o, o, bože. Ovaj, ne, Kakav glas, znači taj čovek ima, ja ne fora, znam. Fora, ovaj, aj boba, ovo jesu li. <laughs> da, da. Ovi ne, ali šalno je strano. E, Moira Morrison prvi konačno dobio neku ulogu nakon Clone War, nakon Attack of the Clones. E, nemoj da, mu, nemoj, nemoj, nemoj da nam ubiješ vibe, znači stvarno lik izdominirao. Izdominirao je, fenomenalno je odradio. Ove, ovaj- znači, stvarno sam oduševljen. A, I ovde dolazi moment koji je meni promakao, ali mi je Mare bukvalno otvorio oči s time E, Mare otvara oči svima. Dobro, to stoji. Pogotovo kad glumi medicinara Sith Troopera. Uh, Naravno. Ovaj, što te da kažem, ajde Mare iznesi onu svoju ideju, mislim koja je 100% tačna, sam ja nisam dobacio dotle. Zašto Fennec Shand i Boba kao tandem? A, pa prosto jednostavno, jedna, jed, e, jedna osoba, dve reči, cijelo ime, Aura Singh, koja je takođe bila sharpshooter, koja je trenirala Bobu, koja je bila Bounty Hunter Assassin i bila je žensko. Ali, I imala je cybernetic implants, kao i Fennec. Ali nije imala mehanički stomak. Imala je cybernetic implants. Ali nije imala mehanički stomak. To se računa kao cybernetic implant. Ali nije imala mehanički stomak. Nije imala mehanički stomak, ali stvarno je... Tri sata kasnije. Da. Stvarno ima, stvarno ima smisla ono, da se lepo združio sa njom. Pogotovo što mi samo znamo da je Ura Singh pala mi ne znamo šta se desilo sa Aurom Singh. Pretty sure Fall her. pa, samo znamo, za, pa da, samo znamo za to, ne znamo za celu priču. Volao bih tu priču da vidim. To je priča koju bih zapravo volao da vidim. Vidjet ćemo. Da. možda, kasnije možda, u, možda u Boba Fett It's not the story that Disney would tell you. Ha, I thought not. It is not the story that, that Disney would tell you. Da. It's, it's Clone Wars legend. it's a David Filoni legend. E, može i to. Ovaj, I svakom slučaju ideja je da, uh, znači, ja stvarno nisam dobacio dotle, Mare, ovaj, hvala na, na, na ideji koju si izneo. Znači, ja stvarno ne bih dotle dobacio. Ovaj, mislim, mislim da nisam ni razmišljao o, o toj vezi, ali drago mi je da neko jeste, tako da, Ja, A... E, nešto od srca do srca. Neka tanka nit, mehanički stomak gori da sam ja predstavio kao Fenex i Tripio Shand zbog tih pa da. maku baš u tom delu. Ovaj... Pa si Tripio je bio nudista celu epizodu 1. A dobro. Da, da. Um, što sam da kažem, da, imamo moment gde uh, sada dolazi društvo, tako, tako možemo da kažemo. Da, počne da dolaze im drugari, oni se raspravljaju i dolaze im drugari, dolazi ali Boba mu kaže mogu da, za, da osiguram bezbednost djeteta. Ako mi daš armor. za armor, da. I, e, a jeste samo primetili ovo, kakvi su, kako izgledaju ovi šatlovi? Kao First Order. Kao First Order, Sa da. Sa početka epizode 7, da. Da, da. da. To mi se sviđa jako. I ovaj, bukvalno parkiraju se, isparkira, odnosno kao onaj shuttle koji uništi Rey u epizodi 9 svojim majestralnim Force Lightningom da je prvi put povukla na dedu kako treba. Pa da, to je to, to je to. Na dedu ili na čaču? Pitanje je sad pa i na i na drugo, obzirom da je to klon. Tako da, A upravo da. zato i kažem, pitanje Samo je... Samo defekt. Ali ja ću reći na dedu, zato što Javra, Javra Golanka i moj deda. Uh, <laughs> oh ovaj, da. Moj deda je život, ja ne mogu, ne mogu. Znači, znači, znači sravni me sa životom. Život. Ne, imamo moment sada da zapravo kreće, kreće borba ovaj, sa Stormtrooperima. Manje da pokupi Beba Jodu, ali mm, Odliga, odnosno Bez ne može, bukvalno ne može, on priđe onom, onom, onom snopu energije i samo ga odbaci, ono, bukvalno kautirao ga je na nekoliko minuta, koliko ga je lansirao. Pa, ovaj, to s druge strane, dolazimo do scene, znači, koju ne mogu da se odmene da kažem, Gati stik je oruđe čudnova, to ne slomi ga Stormtroopera polovi majku ti. da, da, da, ono je tako bilo lepo ono je, znači, ja ne Znaš, mogu... Ono, onaj Trooperski oklop, ono, voćka čudnovata, ali Gafi Stix prava zajebana. Tako da... Mm -hmm. Ne, ono je, znači, Boba ide i rešava I... jednog po da. jednog, da. znači, pazi, znači, razbi... samo, je falilo, samo je falila jedna stvar, da Boba posle rešavanja bude u fazonu or, or, or, or. Nije autističan, hvala Bogu. I, e, ali isto jedan detalj što mi se sviđa kad on ono rešava Stormtrooper i to ono baš nakazi, ono, pogotovo kad se vidi onaj Stormtrooper uslomljena, ona kaciga. Da, ono, taj, taj, taj, taj čovek... Plastoid. Ono, Da, pa dobro, nema veze koriste ono kao najkomon materijal, jebi ga, ne, može da očekuješ da će biti dobro. Ma to mi, to mi, nije to bitno, nego te face koje on pravi su da. u stvari, ja sam mislio da je to samo kao, on se uživeo u ulogu pa kao eto, nego to je kao fora da je, pošto on iz tog Maori naroda i oni imaju te kao ratničke, to su stvari te njihove kao war faces i to mi se jako svidelo. Da je to ono namerno odrađeno, da je ta, tako ono ekspresivno. Da. Ovaj, dok on njih ono, rešava gafi stikom. Ne, znači... A dobro, znači ipak jeste malo autističan, dobro. Nije autističan, nego je bre, rat, kadriranje, rat... kadriranje u tim scenama Fenomenal. je meni jako dobro. Znači onaj da. moment gde on onako vuče onaj gafi stik po zemlji i samo se snima njegova gla, glava tog gafi stika, onaj vrh. Da, da, da. I sledeća scena to završi u glavi Stormtrooper, znači ono je tako dobro bilo. Znači ja ne znam da li sam ikad mogao da kažem da sam uživao u sceni gde imperialci bivaju ubivani. E, da, kao ali svak, što je ova scena bila. imperialci bivaju ubivani. Šta? U svakoj drugoj sceni e, pa, ovi imperijalci imperialci bivaju ubivani. Uživam u tome, ali ovo mogu da kažem da mi je stvarno bilo impresivno. Znači, da, jeste. Most, gafisti... Samtik, izvini, izvini. Ali Van Samtek is most impressive. Most impressive. Da. Znaš, Mare, znaš što moramo da uradimo sledeći video Tatooine? Reci. Moramo, znam da ne voliš da moduješ igre. Ali, ali, ali, ali, ima ist, uh, e, uzmi, uzmi ovo, znači, budi, budi, otvori malo prag tolerancije za mene. Uh, uzmemo Knights of the Force mod za Jedi Knight Jedi Academy i u multiplayeru uzmeš kao player model Bobu u full Mando armoru i možda mu staviš kao oružje, kao lightsaber, ali u zamenu s lightsaber možda mu staviš gaffy stick. Ideš Zato ne može u regularnom, ne može u regularnoj verziji. Mislim da ne, ne može. može. Ne može, mislim. Možda okay, može to... nekako, možda može preko nekog čita da se ubaci, ali to moram da proverim. To ali prihvatam, znam da multiplayeru sigurno samo pod jednim može. uslovom, samo pod jednim uslovom. Dobro. Svi ostali moraju da igraju Stormtroopere. I don't Dobro. Mind. Dobro. Ove, ovaj, ne, to, to, to moramo za jednu epizodu videti da to idemo raditi. Znači, Moraju da naprave mod za Battlefront 2, Boba protiv Stormtroopera. <laughs> pazi, nije ni, pa pazi, Boba, Mando i Fennec. Da ti budu kao da. sa jedne strane, s druge strane ti budu Stormtrooperi. Ja ne znam kako nisu napravili neki mod za, za Mando, vidiš, za Battlefront 2. Pa možda ja jesu, baš ali nismo pratili. Ne, ja sam baš tražio, nema, nažalost. Nema, nema. Lako, tek je izašao, a Battlefront dvojka klasik ne bave se toliko više time, nije toliko aktivno još, više, razumeš? iznenadio bi se. To najgore Meni, jeste. Ovo... Mislim da nije toliko koliko je bio kad je izašao tek, tako da ono. Iznenadio bi se opet. Iznenadio bi se stvarno. Moguće, Ovo, moguće. Ovaj, što sam teo da kažem, um, da imamo znači to kompletno stop Stormtroopera na sve strane. Videli smo upotrebu i web topova, što je isto bilo lepo da vidim ponovo. Da, da. Videli, videli smo... smo pravilnu upotrebu i web topova. Do duše istina. Nam je Gideon Eh, demonstrirao u prvoj sezoni. Dobro, da. Uh, imali smo uh, takođe moment uh, sa, imali smo Stormtroopersku komandanta sa onim naranđastim onom naranđastim Ja, da, to ima dobra scena kad je <laughs> You idiot <laughs> da. You idiot Ovaj, i, i ne znam šta je tu još bilo. Da, naravno Fenen kad obruši kamen na njih. Dobro, Može to je onaj klasičan ženi, trop, to je onaj klasičan trop sa kamenom. Klasičan trop i Indiana Jones ali, ali, style. Da, da, ali onda vidiš onog retardiranog trupera koji stoji na onom Kenanu i u fazonu je puca u kamen kao ja ću njega da sanderujem dok ne dođe do mene. Kao, buraz, ali, skoči. Slabo. Ali je kao, buraz, skoči, imao si vremena da skočiš. I ne. Pa, a isto sviđa mi se onaj, onaj Stormtrooper, onaj žuti, onaj e, što s onim mortarom. Uda. Sa... Uda. To mi je bilo zanimljivo. A, to je, pa mislim da je šara slična kao kod onog Incinerator Troopera, samo što samo žuta.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 E, e, tu smo. I on onako pogleda kao, hm, šta je to on video tamo? Hm. Da. Pa vidi onako lepo naslaga, naslaga na armoriju fazone, haha, Will is Sui? ne, i moment, uh, kako se zove... Znaš, ono, javi mu se to, javi mu se u ono flashback, Boba, ide Sugi! I onda je on odmah. Ajde, ajde to da montiramo isto. ajde to da izmontiramo isto. Ne, ne, molim vas, ne. Onako kao poluprovidna slika preko njegove da, face. Da, da, da, da. To, to, to, Izmontirat ćemo i to sigurno. No, ora napravimo ovo Grand Admiral Tron sa Konstantinom i napravit ću ovo za Bobu i ovo obavezno. Ovaj, što sam teo da kažem, da. Uh, I moment sada gde Fennec i, i Mando bivaju ono overwhelmed. Nisu I što mogli truperi da se... odjednom pucaju u, u metu sad, odjednom. Kad A, pa ima Beskar. Beskar privlači ono bukvalno. Da, privlači. Ovaj... Ma pa to ti je, ide na magnete, znaš. Da, da, da. da. da. I... Kao kad bomba, ono, međutim, kad ono međutim pade bomba, pade razne bomba. se pola njih i dolazi... Ali koji, kakav je zvuk imala bomba? Sa onim pip, pip, pip. Kako lepo. Ali. Ovaj. Da, nije baš seizmičko punjenje. Nije kao ali... seizmičko, ali, ali mnogo lepo je urađeno. Yes. Da, naravno, naravno. Čekaj, I onda... Čekaj, stani, stani. Čekamo pusti se seizmic charge, znači to mora se desi. E, a to mora da bude. Ja, mis, ja mislim da su oni dovoljno, dovoljno su samo svesni situacije da će, da će morati to da urade u jednom trenutku. Pa sigurno. Mislim, sudeći po ovome što smo videli u narednim minutima, da, ono, mora da su samo svesni. Da. Uh, i... Zato što? Zato što stiže. Stiže. Boban. Boban. Boba u sve oklopu, znači kad sam ja to vidio. Znači, tad kad nisam umro. Jel, jel to bila druga promena odeće? Znači, šta druga je, to je već četvrta. <laughs> A čekaj, Laki, Laki, Laki, Laki, samo ću reći kako se zove Cobb Ventu je bolje stavio oklop pa dobro, konvent je malo ono u forme, znaš, oba pa je malo... Ne, ne, ovako, Znači, znači, mandalorijanski armor je čak i rastegli, ljudi, slim fit. Čuš, pazi, konvent je šmetjer. On je ono, gospodin čovek. Boba je ono, niti griti, naš, on ne vodi računa o tome da li to kako sad ali, to stoji, da li stoji. Da, on, on je skratio. Šta je njemu nametnuto, odnosno šta je njemu, šta on to treba da ima na sebi. Šta je njegovo. Tako šta je. je. Znači, znači, ova situacija kad sam video Bobu u ovom oklopu, bukvalno sam dobio ideju za muzički mim. Znači... <laughs> Evo nas, došli smo, udri. Znači, znači e, e, e, onako Boba stoji prvo u onom task, onom njegovom tatuin Pa Arambaš, Arambaš, Arambaš, Arambaš, Arambaš, Fazonu teška vremena, prijatelju moj, krej troštilj ih donio. I onda vidiš Bobu u armoru. Teža vremena, prijatelju moj, a ja se ugojio. to je to. <laughs> Kako je, znači... Koliko... pa, ali, bez obzira, vidi ovako. on je počeo da ih rešava kao majmune. Kao a najboljim to, to je zato što Armor, Armor ima dosta onako built-in oružja, tako da... I sve je iskoristio bukvalno. Znači sve, čak i one, one, one, one na, na kolanima. Sve na kolanima, da. Sve. E, ali, ali flamethrower nije. Pa nije, ali iskreno, ono, oprostio sam. Vidi, to vidi, nije, vidi, vidi, laki. I imamo jednu ne, ne, nekonzistentnost koju moram isto da nagovestim. Čekaj, čekaj, Mare, Mare, Mare, Mare. Et... Flamethrower bit će prilike polako. Tek, pa tek, da, tek ima, postao deo družine polako, pa... prilike. Hoćeš, hoćeš da kažeš tek se, tek se zagreva situacija. Aha. Da. Moglo bi se reći da će tek tek da bude vatreno. Mm. E, samo moram jednu stvar da pomenem, pošto oni u jednom momentu, dok se, kad su upoznali Boba i Mando, Boba Mandi kaže da spusti jetpack. Znaš, ono kao, da polako odložu oružje da bi se dogovorili šta i kako. Mm -hmm. Jel? Your jetpack! Your jetpack! Ellen, uh, it's a trap! Um, it's a jetpack! kako se zove, ali e, čisto to da nam kao bitnu stvar za ovo što će sledeće se dogodi, pošto sad zapravo imamo nastavak jedne pesme iz, prv, iz jednog muzičkog mima iz prve sezone, tako da Filipa ću da nastaviš sa opisima. E, da, naravno. Pričamo o sezoni, o epizodi 2. U principu, Boba e, je toliko izuništavao Stormtrooper da su ovi ostali pobedli, bukvalno. Pokazuje tu moć svoju. I be, kako su počeli da beže ovim svojim uh, trooper carrierima, vidiš sam onako kako Boba spušta onaj svoj nišan za jetpack, no, za jetpack projektil, onako gleda koga će da nišani, sagne se, opali, pogodi jednog, taj jedan, taj, taj koga je pogodio padne preko drugog, uništi oba ta trooper carriera, vidiš dolazi Mando, kaže mu kao odličan, odličan, odličan pogodak i on mu kaže nisam baš taj gađao, ali kao <laughs> ovaj, međutim, Živote. Mov Gideon imao drugu ideju i e, da. opalio je opalio je jedan hitac sa svog sa svoje sa svog ovaj svoje kristalice iz iz eh, iz atmosfere i uništio Beloved Razor Crest. Ode Razor Crest. I što bi, što bi rekao moj novi muzički mim, Filip, hoćeš ti? I, ti zašto? si mi dao ideju za pesmu. Ajde, daj. Samo Evo, da pa, u, u četu ti je. Aha, čekaj sekund. Ko bi rekao čuda da se desi, da mov Gideon Razorcrest raznese, da ne mogu Gideonu doći, da ne mogu i odiju pomoći. Grogu. Dobro. I, e, ali vidiš, to nisam očekivao baš da će da se desi. Ovako rano u seriji. A, da ja, da mislim da, da, ja mislim da je trebalo. Znači, znači da znači da objasnim zašto. Ne, ne kažem da nije trebalo, nego ono baš sam se ono iznenadio. Imalo je smisla. Kao, wow. Imalo, imaće smisla i objasnit ću zašto. Znači, vidiš da Mando gleda, ovaj, zapravo ne gleda još ruševine. Sledeće što se dešava je Gideon šalje uh, Dark Troopere. Dark Trooper. To smo bili u pravu su Dark Trooperi. Sve imenom, imenom. Pobebio po Joblinga. Uh, I scena kada Dark Trooperi lete, bukvalno me and the guys going to Lucasfilm to congratulate Filoni and Favreau for everything they've done. prilike. Bukvalno. Otprilike, da. Ove, ovaj, I sledeću Dark Trooperi, uh, me bio umeđu vremenu završio svoj ritual i zaspao, što se kaže, onako najslađim mogućim snom. Uh, I bukvalno dolaze Dark Trooperi, uzimaju ga i nosi ga nazad. Znaš da Mandi i ekipa nisu stigli da dođu, Ovaj... E, a zašto nisu stigli da dođu? Jer Mando nije imao svoj jetpack na leđima. Upravo to. A Boba je pobegao odmah da, da, da zaštiti svoj brod. Da, da, pa zato što, je, zato što su trebali da imaju ovaj, nešto čime će da odu nazad. Mislim. Da, da, da. da. Ovaj, I Boba je pokušao da ih, mislim, zaleteo se već da ih hvata ovaj, ove uh, Dark Troopere, ali bilo bi previše opasno da ne ubije, da ne ubije Odlinga, tako da nije napadao samo ih ispratio da vidi šta su zapravo to i video je Gideonov brod Mogu i zapravo... Mogu bi se reći da njemu tada promena odeće. Da, da. Ali ne zbog iz istih razloga ko meni i Lakiju. Da, da, da. da. Uh, I u principu uh, Mando sada gleda ruševine svog broda i dve stvari koje nađe. Jedno je beskrono koplje, koje je preživjela. Dobro, to smo očekivali da će preživeti. Jer Blaster, odnosno onaj njegov disruptor, uh, disintegrašući snajper nije preživeo, odnosno uništen je. A dobro, da. to je obično oružje, nije beskarno. Slažem, ostalo mu je, ostalo mu je koplje, ostalo mu je pištolj, znači sad će i biti, sad će morati da se vežba za mele kombat. Ma sigurno on to već znam. Što je da, potpuno legit, obzirom da ga čeka duel sa, sa, sa ovim, kako se zove, sa Gideonom. Sa Gideonom. Ovaj, a s druge to strane... Magni trebalo oružje s kojim će moći zapravo da se bori protiv lightsabera. Pa, u principu da. I e, nalazi vrhovne ručice, odnosno onu, onu lopticu, e, koja bi trebalo u tom momentu da mu predstavlja, i mislim da je to namerno tako urađeno, da mu je to neka vrsta e, nade, nade da će moći da povrati Baby Yoda i dalje. Može da kažeš nove nade. Tačnije, vizualni prikaz njihove veze. Da, da, pa da, ali mislim u principu da mu to bude neka vrsta nade, odnosno inspiracije da, da, da postak... će dalje moći da ga da, da. nađe. Da, da, da. da, da. da nije sve to, je, to, je sve, to je sve legitimno. Da, pa mislim simbolika krajnje jednostavna. I na kraju, ovaj, o ekipa se pakuje i uh, smeštaju se u roba 1 I odlazi čekaj, na Nevaru. Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj. Dobro, Hoćeš znači, dobro, dobro, ja dobro, dobro. Ja, mogu ja, mogu Ajde. ja. Ajde, ali ako, ako kreneš da pričaš ono što sam ja htio zaustavit ćete. Pa, pazi, ja sam htio da pričam o onoj krštenici. E, to sam ja htio isto pričati. <laughs> E, pa znam. znači, čovek se potpisao. Ajde. A što se potpisao? A, ajde, Mare, ajde, ajde, evo, dajem. Možemo i zajedno, možemo i zajedno. Mar. Pa znači, svako ima svoj deo priče. Čovek se Znam što hoće Laki da kaže. Da. Otpisao se na Armor. I on, i njegov ćale koji je šatro Foundling. Znači, oni su se potpisali na Armor. Znači, znači, znači, znači armor. To, to, to, je na nivou da, to je na nivou kad oni najveći vibovi idu, brate, u školu i nerdovi i ono fazon imaju uštrikano u svom odelu, tipa Jack ili Joe, ono kao da se zna da je njihovo odelce da im neko ne ukrade. Pa čekaj znači, me. na tom nivou. Čekaj bre. Pa to svaki armor ima da se zna ono, to se od, zove, odakle. Amare, to se zove pedigre. Da. Vi to zovete da, loza. pedigre, ja to zovem dete koje ode u školu i ne ume da sačuva svoje patike posle fizičkog. Pa to ima i mando, verovatno. To svaki ima oklop. To da pritisneš i krštenica izađe. Ali ajde, pazi, šta je bitno u toj krštenici? Šta je tu, reka... ko je rekanonizovan? Ajde. Prvo, Turci. Prvo, sad znamo zasigurno da je sa konkurske zore došao Django, ali to smo i znali u Legendsu, ali ono ko je rekanonizovan, tamo piše komu je bio, ono koga je našao, i tamo piše Jester Miril. Mm. Znači kad da, sam da, to da. video, Navikli smo, znao, navikli smo na, mir, na mirnog klovna, nije to problem. Ne, moj. Mora malo. A pusti čoveka još, da uživa u svom momentu. I još onda posle kaže da je Django učestvovao, što je opet iz Legendsa isto dovedeno, da, da je učestvovao u građanskim ratovima Mandalora, tako da to mi se jako sviđa. I uf, to je isto, ne znam koji već šesti put da je pff, sam morao da promenim ovaj donji veš. Pelenu. Da, pe. Do tad si već prešao na pelenu. Da, da, do tad sam već morao da pređem, znaš, nisam mogao više da idem. <laughs> Praktičnije, laki, pa da, da ne lažemo. <laughs> E, E, ali ja samo moram da pomenem, znači, dizajn Bobe, oklop i ona suknja, tako dobro izgleda, brate, tako je menacing as Da, moram da kažem, ovaj, Ark Trooperi, uh, da mu pozavede na suknji. Da, Bukvalno, da, brate. Suknja, to je kama, molim vas. Ma dobro, možda je bila kama sutra između njega i Fennec Shan, to nije problem, ali pa, ovo je suknja. I tata bi sine. Kama suknja, brate. I Django. I Django visine kako se zove. Elem, još jedna stvar koju da kažem, kad su prema što otišli, uh, uh, Mando je bio u fazonu kao, ok, imaš svoj armor, pali, ja moram da nađem, de, ja moram da spasim klinca. I on kao, pa, pa ne, ne, ne, mi ne idemo. Šta bre, ne idete bre, uzao si armor, mrš, mani me se čoveče, moram da idem pogledat. Kao, ne, ne, dogovor je bio da mi osiguramo njegovu bezbednost, pa dobijem ja armor. A, posle, da, da. Dete, nije osigurao. Što pokazuje da poštuje i dalje Bounty Hunters Code koji kaže da se mora acquisition izvršiti do kraja sve što imaš sa acquisitionom, bilo da ga sačuvaš, bilo da ga ubiješ, bilo da ga doneseš živog. Znači, hunt, posao nije gotov dok acquisition nije sređen na proper način na koji je traženo. U ovom slučaju BPJ. Da. Znači, znači Bounty Hunters Code je ispoštovan. pa da, da, čast. Pošto ja volim Bounty Huntere, dosta, ja sam dosta se živo. It's like millions of voices suddenly cried out in happiness. And they, and they were never silenced. Pa, e, sad da kažem, and they were never silenced. Da. Ali da. to mi se isto mnogo svidelo. I mnogo mi se svidelo to što, što vi kažete odnos kao s njim i Mandom, gde je fazon, I want the armor. You can't have my armor. I don't want your armor, I want my armor. Da. you čekaj, took čekaj, it from Cobb Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj. I don't want your armor, I want my armor. That you got off from Combat Battle Tatooine, it belongs to me. I'm a simple man making his way to the galaxy, like my father before me. Before me. ali, ali, ali čekajte, zašto on samo nije otišao do Cobb Venti uzao taj armor? Pa, ne znamo, saznaćemo. Pa šta vi mislite, to me zanima. Pa iskreno, ne znam, znaš da nemam ne, ideju sad. Morao bi malo ja, da imaš ti Mara ideju kad nas pitaš? Ja uvek imam ideju, Fiću, mislim ti to znaš već. Nisam siguran, ali ajde da čujem. Pa ne, mislim, mislim da već znaš da ja uvek imam ideju. A to da, to da kako se zove, možda teoretski gledano, Boba nije zao, Boba je bio negativac, smatran pa je bio zao, negativcem, nije ni bio. zato što je prosto bio plaćen od strane Imperija, onda je bio kao bad guy i zato se u igricama pojavljuje kao villain. Ali, efektivno gledano, on se tuko verovatno sa Tusken Raiderima, mislim ima onaj lepi gaffy stick, ima onaj njihov snajper, ima svašta nešto. Vrlo je moguće da on nije hteo da dira Cobb Venta, zato što je Cobb Vent uz pomoć tog armora, ono, zapravo štitio ljude, kao imalo je smisla i kad bi došao tu da uzme te ajmo od Cobb Venta, da, možda bi mogao da ubije Koba, ali ne bi mogao da ubije celo selo koje je štitilo Koba, koje je bilo uz njega. A, pa dobra, možda znači, više ono, samo da je da on znači, radio kao dobro delo i kao ajde okej, okay, ali kad je onda ovaj neki tamo mandalorac došao i uzemo je, čekaj, čekaj bre. E ba, to upravo sad to hoće da kažem kao, a onda kada je neko došao i zapravo smirio strasti između tog sela, tako da ga nazovemo jer ono nije grad, da se ne lažemo, Uh, Mospelgo nije grad, ali kako se kada je neko došao i smirio stanje između sela i, i Taskena, to je napravio zapravo deal da se ne napadaju više, da nemaju više tih problema, Boba je takođe bio u fuzonu, pa okej, okay, moj armorin više ne treba, sad mogu da ga uzmem kao... Pa ima ima. Služio je svrsi, što se kaže. Tako da, a plus, Cobb Vance, ne mogu da kažem da nije zaslužio da nosi taj armor, u smislu, čovjek se stvarno dao i dosta ne, toga... Ne, ja mislim da je on potpuno i... zaslužio da ga nosi, ali uh, je to bilo zarad tog zadatka koji je završen. Pa da, da, ali hoću da kažem ono, zato ga, nima, zato ga Boba nije ni toliko ono maltretirao i zaskakao za armor, nego je bio u fazonu kao neka kako tebe za sada nije problem. Da, Neću pa, da problema, deco. Pa da, pričuvaj. da, vidi, uh, mislim, to smo pričali u onoj prvoj epizodi, odnosno... Pa uvek ćemo pričati što dok sam ne epizoda Feta, znači, uh, prosto, vo, mislim da je Mando tu video da zapravo ni bitno ko nosi armor, nego kako ga nosi, odnosno šta s njim radi. Pa, da. da. da su zapravo akcije te koje određuju da li si, podacima navoda, mandalorac ili ne. Odnosno, da li si vredan tog armora ili ne. Tako da, ovaj, ali mislim, dogovor je dogovor, što kažu, tako da, ovaj, to, je, to je priča. Nego, što sam teo da kažem, sviđa mi se što Django leti na isti način kao otac mu, onako okreće se. Misliš Boba? <clears throat> Da, Boba, da, da, izvini. Uh, pa teo sam da kažem ko Django onda sam rekao, rekao da. otac da, da. moj, onda sam se zbunio. Ima, ima, onaj, ima onaj način letenja sa slavom, sa rotiranjem. Pa, kao, kao, naravno. kao Django u, u, u asteroidskom polju oko, oko Dionosisa. Samo je falilo da pusti jedan seizmik charge. Samo to je falilo. Neka, ima vremena. Ima vremena, ima biće. Vremen. Biće, možda je cijela epizode biće. Ovaj, I to mi se sviđa, znaš, ono, Boba će da, da tu bude bar još ono, bar te dve epizode, ja mislim. Bar još dve da. epizode, da. da. Pa, da mislim, da to je sad ono što se desilo, znači, posle ovoga kad su oni otišli nazad na, na Varo, na Nevaro, pa su onda pričali sa Karicom Djun. Na Nevaro, odnosno Manjača otpust. Manjača otpust i onda priča sa Karicom Dune i vidimo nešto kod Kare Dune koju smo, što smo zaboravili prošlu, prošlu epizodu da ajde, pomenemo. Ajde, ajde, udri. A to je medalja, to je značka koju je onaj pilot dao bio fazonu i si izgubila nekoga na Alderenu. Moje, to je bila moja planeta, izgubila sam sve pizdati vetri nešto. Ti misliš da sam izgubila nekoga idiota jedan glupi. Glupi ali koreanc. Nije tako, ali nije tako odreagovala, nažalost. I on njoj ostavi značke u fazonu, ako hoćeš da nam se pridružiš, možeš. I ja sam očekivao da neće, ja sam očekivao da će reći ne. Da će staviti tačku jer je videla već da ono, takav vrsta governmenta uvek propadne. Ali ona nije, ona je zapravo izgleda uzela i sad je zapravo zvanični šta, maršal, šerif e, Nove maršal, Republike. Maršal, kao, kao Copvent. Da, samo što e, za razliku Čekaj, znači Venta, onda Nevaro sad u Novoj Republici onda? Pa, trebalo bi da da. Nije zvanično, samo Nova Republika patrolira Outer Rimom. Tako da, da, mislim, ono, zapravo uzela ih je pod kontrolu, ali ne može da ih kontroliše, ono, da prati sve zakon i to zato što je preveliki prostor. Pa nemaju oni još dovoljno ljudstva da sve to pokrivaju, onda im znači Tako ljudi je. koji mogu da im budu neka, neki način produžena ruka, uslovno pa, rečeno. Pa, jeste teli da padne imperi? evo vam sad, evo vam. E, I onda dolazi Mando i traži svog starog prijatelja, -hmm. Samo hoću da mhm. kažem jednu stvar, ovaj, malo pre, što sam rekao, kao da ima neko kojem produžena ruka, realno kojem bi volao da vam bude Karadijum produžena ruka, mislim. E, opet pozdrav za Marina. Da. Mislim da je Marin više u fazonu produžena noga, ali ajde. Bože. Ali dobro, ajde. kad je Karadijum u pitanju. Ajde. Ali da, dolazi i traži svog prijatelja, koji je zatvoren, zahvaljujući Mandu. Mandi. Mm -hmm. Treba mu sharp shooter, ja uvek zaboravim ime čoveka zato što mi ide na živce. A Bill Burr je glumac. A, zove pa da. se May nešto. May, May, uh, Mayfield. Mayfield. May, Mayfield. Mayfield. Mayfield, tako. Mayfield. Mayfield. Mayfield. Mayfield. Da, koji je bio vođa njegovog bivšeg odreda kriminalaca s kojima je Mando radio jedno vreme. E sad, pa, šta vam Mayfield... Pa sa Rosom Cvilekicom, kad je kažeš da ne, voli, kad kažeš da ne voliš pesak, ona, ona ti pošalje poljubac to je to. Ali kako se zove, za šta mu treba Mayfield tačno? Verovatno zašto je Mayfield haker, tako da mu da. treba da. neko da lako upadne u imperialni brod ili gde će već da drže beba jodu i da nađe beba jodu. Upravo. E sad, kad se Mayfield vraća, možda će zapravo da aktiviraju još nekog od tih likova iz tog celo, iz cele te priče. Ja se nadam onu Twilekicu, dobro. Mada, ono što sam ja video, mnogo zanimljivo je bilo što je Karadion bilo u fazonu, e vidi Mando, sada radimo po drugim pravilima kao sad imam značku, moram ovo, moram ono, imam da koji u fazonu imaju dete. Karadion koji je u fazonu, shut up and take my na... <laughs> da, da, da, bukvalno. Ne, ne, one, on, one, one u fazonu, she, she, she, she just got real. Da. Pa, bukvalno zato što ono, svi se vezali za klinca, ono, kao, svi pa, se za da njega da se vezali. ne bi vezali. I kao, mislim, rizikovali su svoj život zbog njega, da se ne lažemo. Da, da, da. Više puta. Tako da ne znam da li će sad Karadion zapravo da učestvuje u ovoj poslednjoj akciji kao u prošloj sezoni ili će zapravo Karadion da bude samo ono e, spectator, supplier i tako to. Pa ja znači... mislim da će zato što baš zato što su uzeli ovoga da će ona baš isto da bude tu in the flash. Pa vidi da, sad. Ali, ali ovaj. mislim da neću dobiti da bude Cobb Vent tu in the flash, ja bih voleo da bude Cobb Vent. Uh, ja mislim da što ne, ja bar voleo bih da on okupi bukvalno svu tu ekipu. Pa, to je uradio na kraju prve sezone. Da, A, tako da, zato što ima je... neki template. Da. Znači, on nađe Beba Jodu, putuje sa Beba Jodom, Beba Joda zapadne u sranje, on okupi svoje drugare, spasu Beba Jodu, ide u krug. It's like pa, poetry, it rhymes. Pa da. E, da, ali kao, ne znam da li će zapravo da skuplja novu, nove drugare ili će da skuplja stare drugare. Pa novo, kao, stare drugare. drugare. Pa ni nove i stare. Ima Fenek, ima, ima, ima Bobu. Ima Bobu. Doći ćemo, ima... vratno će se naći s Bojanom Katanić. Da, verovatno će da ti pokupi, Griff Cargo i ovu... Griff Cargo i ovu će da uzme sigurno i možda pokupe Koba Vent. I to ti da. je to. Jedino da. mislim da, da Soku neće. Da, da Soka je otišla da traži ovog trona. Znaš bilo, bilo bi cool recimo kad bi ono Katanićka rekla Mandu tipa, e, a Soka ne može da nam se priključi, onar traži nekog. Boli je, vink, bi bilo cool. Znači, da. šta bi bilo cool, da oni odu tamo, da, spase, da spasu beba i odu i samo čuju tipa eh, ships engines are failing ili tako nešto, počnu da beže i ono kao na izlasku nalete na soku, ja soka kao fazon, ej, vi ste ovde. What are you guys doing here? <laughs> to bi bilo onako retardirano. I, vid, i, vid, i vidiš, vidiš, on, vidiš onako, ovaj, izlazi iz ugla čovek i kaže, and I would like to keep it that way. <laughs> Plave kože u beloj uniformi. Da, da, da, da, da, i tu da se završi sezona na uništavanju broda i da moramo čekamo godinu dana da saznamo da li će da se izvuku iz, iz uništenog broda. Znači... I kako ih se zapravo Tron sve pobio? Da. Da, i kako zapravo mogu da ostave da su ovi likovi kanona da se nisu mešali mnogo u sikvale? Pa Tron ih je pobio. Pa da, to kažem, taman su rešili. I, I taj onda, problem. onda treća sezona na zapravo Tronu. Ne, I Beba ja, Odi. I, i, i, ne zove se, I ne zove se Mandalorian, nego se zove znači Tron Dalorian. Trondalorian, da. Chisalorian. Chisalorian. <laughs> Ne, uh, film, čista Star Wars story. Biće onako baš čista priča, znaš. O Bože, mogu li seći da je čisko suzan. Elem, posle ove scene imamo još jednu veoma, za mene veoma potresnu scenu, gde me Mickey Mouse jedan iznervirao mnogo. O Bože, nekako me nevrlo što ga zoveš Mickey Mouse, znači... On je Mickey Mouse. Niđe veze nema, ali ajde. Brate, crnje i ušat je. Brate. <laughs> Brate. Ovo, ovo je bilo na prasnoj osnovi. Znači, crnje i ušat je Mickey Mouse mrtvi. Znači, pošto su ovi oteli beba jodu, vidimo Gideona koji dolazi onako lagano sa mosta broda i lagano ide ka Jodi, ulazi u tamnicu i vidimo neku, jednu od možda najboljih scena koje su bile u istoriji Mandalorijana, gde se Beba Joda onako igra catch sam sa sobom, zato što mu tata Mando nije tu trenutno, i, i kao loptu koristi dva stormtroopera i boga mi on ih je davio onako, baš je ono u dark side ušao. Kako se zove, znaš kako kaže ono, daviš orla, a? Da. E, daviš stormtroopera, sad to je novo. Životem. Ali da, ali Beba Yoda ono bukvalno je tu negde u, u grey eri, koristi light i dark side powers, zato što je u strahu. Gleda da preživi, ima taj instinkt što bi se reklo. I kao ovaj Mickey Mouse mrtvi koji dolazi i kreće da ga čika sa lightsaberom da ga čika sa lajte. si vidio? A, majku mu njegovu, znači kako mi došlo ali, do Ali najjače, on najjače mi je, a, a, a. da, da, da, da, Znači, znači nabio bi mu taj lightsaber tamo gde sunce ne sije, trebala bi im autopsija da ga izvuku koliko, ga duboko, koliko bi ga duboko nabio. Autopsija. Pa dobro, vidjet ćemo, pazi, ima još dve epizode, tako da... Da, da, čekam samo, ja ću da vršim autopsiju i ubijenje. Ali kako se zove, tu su, tu su nastale još dva veoma lepa muzička mima. Ajde. Taman da zaokružimo jedan, celu priču. Jedan je, kada, jedan je onako, kada Yoda se budi na onom kamenu i vidi ove Dark Troopere oko sebe i u fazone u Zenicu kada pođem ja, prati me 5-6 dronova. I onda se pojavljuje Mickey Mouse i on kaže okružni sudija rekao 12 godina, 12 godina strogog zatvora i onako poslednja sličica Beba Yoda, onako ako leži, za, onako, ko, onako dramatično leži, spava sa ovim lisicama i kao, to mi nekako bilo savršeno. I jedna, naravno, kada beba Joda onako sedi polu izmoren i u fazone, a kada padne noć ja zovem u pomoć jer Mande nema tu. Da, Prelepo. da. Prelepo. Da. Kako biste ocenili epizode? Kako? Pa mislim, pazi, ovo su verovatno dve najbolje epizode do sada generalno Mandalorianu koje su bile, tako da uz možda prvu ove sezone. A boga mi i treću pa onako, mislim, ja nisam bio toliko fasciniran tom trećom epizodom previše. Uh, ona, ona zadnja trećina je bila onako baš cool. Ali ove, ali ove tri su nekako, nekako bile baš od do kraja su ti držala onu pažnju 100% da gledaš. Mislim, to je samo neki moj, ovaj, neki moj osjećaj. Ma odlično je, odlično je znači. Nema, nema šta. Ovaj, jedino Mara, nešto nismo uradili, nismo do sada ovaj, uopšte pisali te ocene pa da nam ponovo vadiš proseke ali dobro. To ćemo raditi pa, za, za kraj ove sezone. To možemo za kraj, ali eto samo sam ti jednu stvar da kažem što sam zaboravio da napomenem vezano za prvu ovu epizodu sa Sokom. Što smo rekli da Dave Filoni voli da uh, baca onako throwbacke na neke filmove i to. Na primjer ovde na japanski stil filmove i to. Sećate se epizode The Last Jedi koja je bukvalno bila ono throwback na film. Da, ne, The Wrong Jedi koja je bila throwback na film The Wrong Man ono Tako da to mi isto bilo mnogo cool, pošto što smo primetili da Filoni zapravo uzima druge artističke izražaje drugih umetnika pa i da, ali mislim, to, se zove, to, je, to je nešto što i Lukas radi u svoje vreme, znači to je način na koji ti veliki ljudi smišljaju svoje priče, znači uzmeš nešto što je kultno, uzmeš nešto što je inspirativno i preneseš to u, svoj, u svoje dvorište, što kažu. U, ono, onaj tvoj film koji ti želiš da preneseš. Mislim, inspiracija nikad nije bila loša stvar čak naprotiv. Pa naravno. I zaboravio sam da ti, da ti ispričam muzičku memu iz prve epizode. Da znaš? Slušam. Kako se zove, onako, ovo je, ovo je već Frou na... Ko je ovo? Ovo je Lepa Brena, ja mislim, pevala. Joj. E, Hej, Mando, Mando, tako ti džedaha, dovešću te Mando do beskarskog štapa. Prelepo. znači, na ono, ono, hej, šeki, šeki, tako da, ne znam, uh, meni je ova sa Boba Fettom možda u top 3 najbolje Mandalorian epizode ikada. Jeste. Znači, najbolja epizoda mi je i dalje sa Cobb Ventom i Krejt Zmajem. Znači, sve može šta god hoće neka da priča, ali Krejt Zmaj je najbolji. Znači, Dragana je tu rešila. Dragana je uzela spotlight kao prava diva koja jeste. Čekaj, Druga... smo rekli da je nebinarna. Ne, ne, ne, rekli smo, ovo je žensko, ovo smo dokazali da je žensko zašto ima bisere. Aha, da, da, da, da bravo. Ne, ne, ali inače, inače može da bude nebinarna dijanoga koja se predstavlja, koja se identifikuje kao Fire Class Spray, kao Fire Spray Class Shuttle, to smo rekli. Da. To nije pro... I videli smo Fire Spray Class Shuttle. To je I videli smo ga. Nije to shuttle, to je... Nije shuttle, to je... Uh, bre... Freighter, nije freighter, nego ovaj bre... Neki gunship, nemam pojma više nije. Šta bi to bilo, Filipe? Ti se razumeš u brodove najviše. Šta? Firespray, koji je tip broda? Mm, Firespray... Da, čujemo da kucaš, nije je... problem. Šta? Pa čujemo da kucaš. Pa nije čujem, problem. naravno, pa logično šta ću da radim. Uh, to ti je Firespray 31 class Petrol and Attack Craft. Eto. Petrol pa, and... Attack, znači, patrol, znači patrolno patrol, napadačko pa, vozilo. Da, da, ja sam te razumao petrol kao gorivo. Niš petrol. Da, da, da pet, pa, nis, nis petrol, da. Životin. Ali da, eto, Fire Spray smo videli, ali hoću da kažem, to su mi, na primjer, to mi je ono top 3 i epizoda kada mande napadaju, kada Mando bra, ovaj, spašava Beba Jodu u prvoj sezoni, da je to bila beše treća epizoda. To su mi top 3 epizode u sezoni, u obe sezone, znači tu ne može niko ništa da mi kaže. Batali Dobro. i Bojanu Katanić i Jasoku i sve mislim, ova epizoda sa Bobom je po mojom mišljenju stavila epizodu sa Sokom u ono, in the dust, left it in the dust, bukvalno. Jako je bila kraća, skoro 10 minuta, ali je... Dobro, prosto, mi, to je skroz okej, okay, zato što, mislim, svako ima svoj izra, izraž, značaj izražavanja u svoj kreativni dojam. Prosto, Filoni voli da flash oute priču dugo, ova priča je bila onako baš, što kažu, kratka, slatka, uh, kratka, ali taman, nekako, baš sve da, su znači, lepo, lep, lepo, lepo određena priča, znači nema, nema ništa da ti fali, da tako kažem. Pa, upravo, ne znam, mislim, samo kažem i celokupna egzekucija, znači kako je napravljena cela epizoda, mislim da je ova baš onako League za Ahead of Ahsoka's episode, ali dobro. Mislim, svako ima pravo. Možda je to tu negde na nivou, to su nijanse, ono, bukvalno, koja ti je, boja, ono, bukvalno lična preferencija. Ovo je Bože, 50 nijansi mande. ne znam, da. meni su obe ono baš baš baš baš baš baš ne znam, baš, samo baš, sam baš, fazonu... baš baš baš baš baš baš dobre. Da ne kažem odlične. Baš baš onako, alak. Baš, znači baš baš baš baš baš. Baš. Ajde, reći ću, reći ću eto, biću malo biased reći ću da ipak ova bobina malo bolja, malo. Tako da da. Eto. inače, samo da vam kažem, pošto oni su sada otišli sa Slave 1, idu na Imperiju, jel te idu u robu 1, imam osjećaj da će sada da odrbijaju i Gideona i ove ostale njegove drugare. Pa to je... To, to, je, to... Morao si da kažeš Igor. to, jel? Morao sam da kažem to, vrate, to je, mislim da, me, da sam čekao cijelu epizodu da to kažem. Pa znam. Morat će da ga odrobijaju. Joj, živote. Ali da. Oni je zapečatio svoju sudbinu. Znate što bi bilo zanimljivo? Za Grogua. Bilo bi zanimljivo, Beba Jod, da, upravo si. Uh, bilo bi zanimljivo da pokažu i Slave 2. I Slave 3, i Slave 4. I Slave 66. Keci, dvojka su im Pa ne, meni, meni su ne, ne, ne zap, dvojka mi je bez veze, samo mi prvi mi se sviđa i Jester's Legacy je lep bio brod. Pa dobro, svako ima pravo na svoje. Tako je, slažem se. Ovaj, pa dobro, mislim, time smo onda i završili ovu, to je, ako se ne varam, uh, za nas osma epizoda Hall of Edicije Radio Twin 202. Uh, eh, još malo pa će nam jubilej ekipa. Da, da, da, da. da. Imaćemo, i taj, imaćemo taj prvi jubilej od 10 epizoda, vrlo uskoro. Ovaj, tako da mislim da će to biti dosta zabavno, smislit ćemo nešto da napravimo za to, obzirom da ćemo devetu epizodu snimati uh, na kraju sezone, za kraj sezone, onda za desetu možemo da napravimo neku vrstu specijala, nešto zabavno. Taman tu negde oko nove godine će da bude, tako da sad dobra imamo, priča. Se zove, sad imamo celu jednu sezonu Mandalorijana, tj. celu jednu sezonu Holofeta. E, upravo, da, stigli smo ih, stigli smo ih. Tako da, ovaj, naš chapter 8 se završava ovde. Nećete čekati pola, ovaj godinu dana do chaptera 9, stiže već za dve nedelje. Uh, naravno, među vremenu, sva vaše pitanja, uh, ovaj, teorije neke koje imate oko na ako biste eventualno želi da pričamo o njima ili slično, sve to nam možete uh, slati na mail holonetsrbija.gmail.com, možete napisati u komentarima za na sajtu za ovu konkretnu epizodu ili na društvenim mrežama putem direktnih poruka na Facebooku ili Twitteru gde je handle at holonet Serbia. Um, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali i uh, čujemo se ponovo za dve nedelje kada budemo komentarisali finale sezone Mandalorina. Svi željno iščekujemo i nadamo se triumfu Imperije, naravno. <laughs> Do sledećeg slušanja, ostanite uz necrbija.com. I zapamtite. Boba, ide sugi! <laughs> I'm just a simple meme trying to make my way in the galaxy, like my father before me. Hand of Throne. Imajte to u vidu. Mando, mando, niko za mene ne pita, gušila me kao da je u njoj bila sila sita. Hej, joda, joda, mene sada bole prsa, baci neki healing power, jači si od Isu Krsta. Hej, mando,